Kommunikatioun ass fleich een vun den Fähigkeiten vum Mënsch, déi am meeschte benotzt gëtt vum Mënsch, kéint ee bal soen. Et gëtt och jo déi Theorie vum kommunikative Mënsch, souzesoen. An d'Kommunikatioun huet an deenen, jo, Milliounen oder Joerdausende, wou mer, wou mer liewen, e puer, e puer Ännerungen Erlieft. Déi éischt grouss Ännerung war d'Erfannung vun der Schrëft, wou mol e bësse konnt och zäitlech festgehal ginn. Dono déi esou genannte Gutenberg-Buchpresse huet dat nach eng Kéier verännert, wou dann och d'Wëssen iwwer nach méi bëlleg ginn ass souzesoen. An nom Zweete Weltkrich d'Elektrifiséierung vun der Kommunikatioun ass komm an ech géif souguer hautzudag zu enger véierter Phas schwätzen, an zwar vum Internet, deen eis Kommunikatioun ganz verännert huet. An dat sinn Themen, déi mer haut wäerten an eisem Podcast beschwätzen. An domadder wëllkomm bei Entropie Encore! An op en Neits bei Entropie Encore. Dës Kéier net mat mengem Dauergaascht Sam, deen ëmmer dobäi war, mee ech hunn haut en aneren Invité, an zwar de Bob Reuter, Robert Reuter, verschi vill verschidde Nimm. Jo, Psycholog studéiert op der Uni fir jo, Léierwëssenschaften täteg an du gëss och Course, wéilt ech weess, a fuerschs dozou. A grad däi Fuerschungsberäich digital Medien an der Educatioun ze benotzen, mengen ech, mécht dech e bësse zum Expert vläicht mat deem Thema, deem mer eis haut wäerte beschäftegen. An d'Thema vun dëser Sendung ass Mediekompetenz. Ech begréissen de Robert Reuter wéi gesot hei hunn ech dech richteg introdéiert hei. Jo, jo, jo. De Jazz. Also du kanns roueg Bob soen. Bob soen, Bob soen, jo. Dat ass ëmmer e bësse komplizéiert bei deer, dees, jo, Robert, Bob. Dat ass eng laang Geschicht. D'Sekretärin op der Gemeng wollt Bob net opschreiwen, ah. dann huet et misse Robert sinn, well dat déi offiziell Variant ass. Okay. Mee ech ginn awer säit, ja, säitdeem ech denke kann, ginn ech Bob genannt. Säitdeem se denke kanns gëtt Bob genannt. Maja, dann nennen ech dech och Bob haut, dat ass och äh, einfach, dat ass e kuerzen Numm, schéin. Du fuerschst zu digital Medien an der Educatioun. Wat Fläit eng ke bëssen deng deng deng Fuerschung äh, erkläre wat was fir dass déi Leit dobäi Ja. yeah. bëssen dech kenneléieren. Fläit- Fläit fir- fläit fir mäi Background e bëssen ze erklären. Also, ech kommen eigentlech aus der experimenteller Psychologie, déi ma wou ech mech haaptsächlech am Studium an dono och am Doktorat interesséiert hu fir elementar Léierprozesser. An ech sinn dunn iergendwann eng Kéier op der Uni Lëtzebuerg an der Fuerschung gelant par rapport zu och äh, E-Learning, hein, wéi wéi dat deemools äh, vill geheescht huet, also dat Léiere mat digitale Medien an dann och d'Leere mat digitale Medien. An ech hunn effektiv elo déi lescht 15 Joer am Kader vu menger Lehre awer och vu menger Fuerschung mech domadder beschäftegt, wéi, jo, ech géif soen, op där enger Säit déi Digitaliséierung vun de Kommunikatiouns-, awer och vun den Informatiounstechnologien a Medien eis Relatioun, zum Wëssen, Relatioun zum Léieren, Relatioun zu Bildung verännert huet an dann awer op der anerer Säit och ganz pragmatesch, praktesch, wéi kann een dann déi Informatiouns a Kommunikatiounstoolen a Medien zu Unterrichtszwecker am schoulesche Kontext asetzen. Mee ech muss awer och soen, duerch dat, duerch déi zwee Aspekter hunn ech och e bësse gemierkt, dass Léieren eigentlech scho méi laang sech verännert huet an der Welt, huet Léieren am Sënn vun neit Wëssen sech uneegenen, dat huet sech demokratiséiert, dat huet sech verännert, dat huet sech och verschnellert. Äh, an net onbedingt just an der Schoul da och en Deel vun vun dem vu dee Fuchungsfro die mech interesseieren as inwiefern das fir wat wieso a fir wat hengt Schoul heinsst du hanner der gesellschaftlech mhm. kultureller technologischer äh, Verännerung hannen drun An net net just am Sënn vun äh, wisou ginn net méi Computeren mhm. und Co. Äh? Wann ech Computer so meng och Tablet a Smartphone ja. an all die an all die digital Geräter, déi méi oder manner portabel sinn. Fir wat dat geht net geht man net just drëm ze soen, déi Geräter mussen an d'Schoule, mir brauchen eng aner jo eng aner Léierkultur, well, jo, an du hues dat an der Intro, fannen ech, gutt gesot, déi Verännerung duerch déi Medien, duerch déi Wëssensmedien, déi Informatiounsmedien, déi Kommunikatiounsmedien, sinn och aner Zougäng zum Wëssen an aner Definitioune vum Wëssen mat der Zäit entstanen an déi Raritéit vum Wëssen, déi mer fréier haten, wou d'Schoul dann och als eng zentral Plaz, wou een higaang ass, fir, fir Accès ze kréien, oder d'Bibliothéik als Extensioun vun deem Modell, dat ass e bësse eriwwer. Also, ech wëll net soen, et huet guer keng Roll méi ze spillen, mä déi Roll ass awer eng aner ginn. Et ass net méi de Lieu privilégié d'accès au savoir, wéi dat fréier vläicht effektiv nach war. An ech mengen och, dass eng Rei. jo d'Zilsetzunge vu Bildung eigentlech haut ze iwwerdenke sinn. Also ech hunn ënner keng Äntwert dodrëber, mee ech mengen, datt mer mussen eis d'Fro stelle wéi gi mer, wéi gi mer ëm an enger Économie de la connaissance, wou d'Raritéit net méi wouer ass, mee wou d'Abondance oder d'Surabondance eigentlech wouer ass. Wat, wéi, wéi bilde mer déi zukünfteg Generatiounen dozou aus, fir mat der Situatioun eens ze ginn. Also ze bësse wie wie ma Miessen mir kommen neich evolutionäre seng Zäitalter, wou Issen rar war an dofir Wa mer dann Ziesse kréien iessen mer gären a vill an an haut liewe mer awer am schlaraffen Land wann ee sou ka soen. An dat ass och fir d'Informatioune sou ne also den Internet bitt der jo wann s de dech selwer wëlls bilden d'Geleenheet dat ze maachen. Mee de Problem ass och wat wielen ech dann aus all deem? Schäiss an dem Gudden, äh, wat mer do gebuede gëtt. Wouhier weess ech, wat richteg ass, wat fiabel ass, wat, wat wouer ass? Voilà. Ech mengen genau wéi wéis du dat lo erkläert, dat ass dee perfekten Themeberäich fir eise Club. Äh, ech menge mir als Chaos Computer Club Lëtzebuerg äh, hunn meng ech also, an de genaue Saz laut wéi ech net méi wéi bei an der Statute steet méi äh, eben och déi kritesch Auserneanersetzung mat der Technologie an och un dat kritesch Denken, dat kritesch Reflektéieren äh, ze hunn vis-à-vis vun der Technologie och wann man natierlech op enger Aart a Weis oh, trust your Technolast predeschen natierlech äh, natierlech dat der Technologie ëmmer bëssen och eng eng gewe- eng- ja gewëssen ja Vertrauen an an ja Wann eng doran gewëssen Hoffnung. eng gewëssen Hoffnung rage ja genau äh, awer wëll mer ëmmer de kriteschen de kritesche Bléck drüber behalen an ich mengen da kann man auch direkt an eist eist Thema rasch äh, raschsprangen souzesoen An ech meng mir musse vläicht éier mer iwwer äh, Mediekompetenz u sech schwätzen, miss mer enke vläicht iwwer Medien am Allgemenge schwätzen. Ech hat enke so Cours an der Schoul, den huet sech Mediepädagogik genannt, Gio, geléierten Educateur. Mm. Äh, an do gouf et jo so verschidden Theorien, soen ech mol, wéi wat Medien, also net wat Medien sinn, mee wéi Med wat Medien mat eis maachen. Ech meng ganz fréier hunn se gedet, hei du bass de Medien ënnerlegen, déi maache was mat där was de wëlls ongeféier. Ähm, Mee ass dat wierklech de Fall hautzedaags? Si mär de Medien ënnerleegen oder hu mär awer iergendwéi eng eng Chance oder eng Méiglechkeet, mat deenen ze schaffen, oder? Wat me wat mengs de de Medien? Also mengs de elo, well dat ass, de Begrëff ass jo e bësse pars pro toto zum Deel, ne? Dat heescht, mir hunn sech den den de Medium als déi eng Definitioun, dat ass de Support, iwwert deen déi Informatioun vermëttelt gëtt, ob dat elo Pabeier ass oder ob dat Radiowelle sinn oder oder ob dat en CD-ROM ass. An dann hues de déi Mënschen, déi an deem Business schaffen, wéi d'Press. Also dat ass och witzeg, well d'Press ass jo just en Deel vun deem ganze Prozess vum vum Printen, vun der Zeitung. Also ech menge schonn, datt wéi sech dat hunn. Medie präge schonn wat mer denke kënnen. Also well well och wann de Medium ännert och dat a Weis wéi mer un Informatioun erukommen, wat eng Zort Informatiounen datt mer consomméieren an an och kënne produzéieren, sech schonn awer veränneren. Well du has virdrun an der Intro gesot, dat den éischten neie Medium ass Ier een Oralsprooch huet, ass, wat ass dann do däi Medium? Däi Kierper, ne? Dat, ja. dat deem anere weisen. Ja, Zeechen. An da, Zeechen, ja, eventuell Gesten oder ja. so. An dat ass natierlech méi begrenzt. Ja. An, an, an dat ass eische spannend. Mir kréien eich mat all deenen Medien, Revolutiounen oder Entwécklunge kréie mer eische Toolen dobäi. Mir kréien och Denktoolen dobäi, ne? Mhm. a Méiglechkeete Saachen Saachen duerzestelle Saachen ze vermëttelen jo. Also ech mengen den Homo sapiens ass enk verwuewe mat senge Medien, déi e benotzt fir ze kommunizéieren an an deemno fir Wësse festzehalen. Mee ech hat d'Impressioun, datt et éischter jo awer iergendwou och e Liberatiounsakt gëtt. vun deem Immediaten hin zu deem manner Immediaten. Also loosse mer, dann loosse mer eis éischt vläicht emol eng Kéier Medien definéieren, wéi mer wëllen haut, oder wat fir eis haut Medie sinn. Also fir mech si Medien hautzudaags alles, wat iergendwéi Informatiounen oder Wëssen engem iwwergëtt, déi och vläicht vun enger, Fra Bon, Hidden Agenda ass elo e grousst Wuert, euh, mee da, da, da ass iergendwéi eppes hannendrun, jo, déi, déi der Informatiounen gëtt. Et ass eng Entitéit hannendrun, ob dat elo deen eenzele Youtuber ass oder dat grousst Pressehaus. Jo, jo, genau. Also ech mengen, do sinn ëmmer aner Interessien dohannert, wéi just déi höheren Interessi vun Informatioun weiderginn. Also well ech mengen nämlech och, dass, dass wéi soll ech dat soen, Informatioun weiderginn, ass beim Mënsch och, huet ëmmer iergendeppes mat, ech nennen dat elo Sexappeal, ze dinn. Also et ass och, et, et steigert deng Attraktivitéit als Mënsch, wann s du eng Informatioun hues, déi fir anerer interessant ass. An, an se ass jo och just eng Informatioun, wann deem aneren seng Onsécherheet reduzéiert. Well, weess, wann ech dir zielen, d'Äerd dréint ronderëm d'Sonn, da sees de, ok, jo, nice to have, mee dat weess ech schonn, dat ass elo keng. Dat huet keen informative Charakter. Mee ech mengen, dass de ëmmer iergend en, ech nennen dat elo ökonomeschen, am wäiteste Sënn, Hanner, Hannergedanken hues, wann s de eppes pro, pro, mëss, jo, wann s de, wann s de Informatiounen vun der gëss. D'Saach, op déi ech e bëssen eraus wëll, ass, dass ech an der Schoul eppes geléiert hunn, dat sech Nutzenansatz nennt. An do geet jo doraus ervir, dass mir net, also dass de Mënsch u sech seng Medien oder seng Informatiounen, déi e sicht, Channel wie Stellung geef nennen also jo Internet Fernseh etc pp an dat ass jo hin für als Thema ganz wichtig dass de Mönsch u sech am Mëttelpunkt muss stoen an dass en Aktionsméigkeeten huet. Ja, déi si jo eigentlech déi lescht Joerzéngten an d'Lut gaang. Ech hu jo elo méi Méiglechkeeten, un divers Quelle vun Informatioun ze kommen. Also ech mengen, dass et haut eigentlech prinzipiell méi schwéier ass, fir d'Leit ze manipuléieren, wéi, ech sou elo, viru 500 Joer. Well d'Zuel vun Acteuren, déi iergendeng gewësse Form vu Vertrauenswürdegkeet genéissen, ob se se Do gouf et eng Autoritéit an der Gesellschaft, dat war d'kathoulesch Kierch an Europa, an, an déi huet u sech, jo, och d'Illusioun geschafen, mir wëssen. Ja. Ja, an, an et gëtt eng Autoritéit an der Gesellschaft, oder vläicht och nach zwou, déi, déi kënnen decidéieren, wat Wëssen ass a wat gëllt a wat gesellschaftlech akzeptabel ass, an, an dat mécht et einfach. An Ma an och déi Zäit has jo Leit, déi dat kritiséiert hunn, an dann has de och Sträit, an dann has de och Hoheitsrechter iwwer d'Medien, notamment iwwer d'Press, also iwwer d'Buchdrock, voilà, d'Buch kopéieren op der Hand, an, an sou laang wéi dee, voilà, d'Schrëft, ne, d'Handschrëft, a sou laang wéi dee Prozess deier ass, ass deen, dee sech dat leeschte kann, natierlech huet deen en Deutungshoheit iergendwou an enger Gesellschaft. An. Jo, dat war einfach. Mee ech mengen awer, datt et d'Illusioun erschaf huet, datt mer déi Zäit méi Sécherheet haten. An haut meng ech, datt mer an engem Zäitalter vun der Surabondance, net just vun de Informatiounen, mee och vun de Stëmmen, weess de, vun de, vun den Acteuren, déi sech et leeschte kënnen, sou wéi mär zwee elo hei, déi sech et leeschte kënnen, u sech eppes ze produzéieren an anere Leit dat zur Verfügung stellen, déi Hemmschwell, déi, déi, jo souwuel technesch wéi Skills wéi mhm. awer finanziell Hemmschwell ass jo erofgä. An dat ass och cool. Ja. Mä dat mëcht awer och, datt all Vollpfosten fir mat se ze soen, ouni dat lo ee wëll perséinlech jugéieren, dat maache kann. An, an äh, Ja, also schon der ganz interessant äh, was du gesucht weil ich mir schon bisschen Apps gelesen an der Thema an, an du hast mal Apps an engem Buch ganz ganz interessant für kommt dass man das Expert haut von der schwätze souguer, dass, dass déi Generatioun, déi mir haut hunn, déi, déi huet Changementer an hirem Environnement méi wéi vläicht Generatioune virdrun an dass ee wierklech hautzedags muss wierklech upassungsfäeg sinn a flexibel sinn. An, an dat ass, dat ass vläicht och, wa mer e bësse lo méi op déi nei Zäit kommen, also nei Zäit mengen ech lo, 90er Joren, souzesoen, Den Internet huet déi Kommunikatioun oder Kommunikatiounsméiglechkeeten, soe mer emol esou, esou krass verännert, dass, dass, dass mer an enger spontaner Welt liewen. Dat heescht, d'Informatioun hautzudaags, déi brauch keng Zäit méi, fir ze liwweren. Bon, d'Massemedie deemools och, waren och schnell. Äh. Jo, mee kuck, ech hunn et d'lescht nach probéiert, mengem Bouf dat ze erklären, wéi eng Zeitung gemaach gëtt, ne, eng, eng physesch op Pabeier gedruckt. A wann elo eppes geschitt, Lo um 18 Auer 38 da kënnt dat warscheinlech mar de Moien net méi an d'Zeit do. Oder vläit tout just nach, ne, well et iergendwann en en Redaktiounsschluss gëtt, wou wou et dann, well et en physesche Prozess gëtt vum Drécken, wou et op engem Medium fixéiert gëtt, deen, wann e bis fixéiert ass, net méi editéierbar ass, dann, ja, dann hues de ëmmer esou Momenter an du hues gewëssen. jo, Délaiën zwëschent der Produktioun vun der Informatioun oder vun deem, vun der Verschaffung vun deem Informatioun zu enger Form vu Wëssen bis zur Publikatioun. Dotëschent hues de ëmmer e gewëssen Délai. An dann, wann et bis an deem Medium dran ass, an deenen dote Medien, pabeiersbaséierte Medien, dann ass et dran, ne? Da geet et och net méi eraus. An dat huet seng Nodeeler. well du kannst net top aktuell sinn ja. an da kënnt de Radio den ja Tëlee ja, äh, koum dun an man haut ass den Internet oder Twitter oder wie se wëz nennen also die instant Norichten Dingschter ja. die sinn natierlech ja die si vimi schnell an du si irgendwie bëssen d'Impressioun de den De Printmedium fir déi dote Funktioun huet ass obsolet iergendwou, well jo, mä de Printmedium huet natierlech deen anere Virdeel, datt s d'als Lieser, als Konsument iergendwou der implizit oder explizit kanns soen, okay, deen, deen dat verfaasst huet, dee war sech bewosst, datt en net méi esou schnell kann änneren. Also huet en sech missen iergendwou iwwerleeën, wat e gemaach huet. Ähm, ja, well en, well e weess, et gëtt eng keng Editiounsfunktioun. A wann bis dobaussen ass, ass et dobaussen, also probéiers du dech net ze blaméieren. Dat kann natierlech awer och e gudde Virdeel sinn, dass, dass et net esou schnell ass. Maja, eben. Äh, well munchmol sinn Saachen dobaussen, an ech mengen, dat, doriwwer kënne mer herno nach méi am Detail schwätzen, wa mer iwwer Fake News a sou Saache schwätzen. Also, an wann, well ech jo och duerch mäi Beruff e bësse méi an esou deene Wëssenschafte jo elo dra sinn, manchmal brauch Information och Zeit einfach äh, sich zu setzen für sich zu setzen an, an so an dann vielleicht den, den de Vierdeel vu klassische Printmedien gewircht dass das eben net alles so schnell war an in Zeit hat den anderen nur den natürlich bei Printmedien also Platz gewircht Ja, ja. A, a, a, ja du miss de Schw machen ja. wat nemmen ass fir Foto ja. Ja, haut äh, an engem digitale Medium kannst du so okay schon eng Platz wo Foto Platz ass an da kannst du awer scrollen an da ja. gesäiste 100 Foto. Ja. Jo dat. Dat ass och dat dierf een an deem Sënn och net vergiessen, well ech mengen, dat ass och eppes, wat den Internet esou speziell mécht, dass dass dass et keng keng Platzmangel gëtt an mol ganz dovun ofginn, dass och haut hautzedaags de Späicherplaz, also Gigabyte ass esou bëlleg ginn. Dat ass virtuell onendlech. Dat ass virtuell onendlech an. Et du muss da net méi wleen wëlleg lo die Informationoun verbrennen an net äh, einfach aus dem Grund well ech schu genug Platz. Ech kann dann einfach 100 Blogposts machen zu engem Thema, well ech wees dat ech Platz hunn. Mä dofir hat ech doch Tendenz ze soen, mir hunn eigentlech zwou Generatiounen Internet, ne? Also de klasseschen Web 1.0 an en 2. An ech mengen, datt et do och qualitativ Ënnerscheeder gëtt, net just quantitativer, mä mä datt wéi soll ech soen, de Web 1.0 ass fir mech nach e bëssen esou eng ja eng Kopie gewiescht vun der Zeitung oder vum Buch oder vun der Zäitschrëft, ne, vun der äh, och, och am Sënn vun der Machtkonzentréierung, mhm. ne, der, der politesch-ekonomescher Machtkonzentréierung, well, well ass jo awer den Internet ass jo awer ja, sech mol geschafe ginn war die eng seit fir d'Arméi die aner seit awer fir fir äh, fir fir d'Fuerschung a fir d'Wëssenschaft an äh, an dat war awer net accessible à monsieur madame tout le monde fir do eppes mhm. dran ze setzen ne? an irgend wann da kann schon erinnern wärst du frou wann du eng e-mail adress hues dir vun hunn wis so déi an den ufangs 90er äh, an an dat ass je haut riwer ja ja haut haut brauchst du mo kind HTML méi nee, ze machen selber, ja. ze schreiwen ze kënne fir trotzdem eng eng Webpräsenz ze hunn ja. oder oder du mësse mo guer keng Webpräsenz mat denger eegener URL du mëss ja. eng keng Ahnung eng Page op Facebook ja. oder op Weebly oder ja, Squarespace ja. all déi Saachen voilà. ze ginn ja, ja. voilà. an dat cool. Fake News oder carrément net just Fake News mir awer och bewossten Fake ja. News oder Ligen. Ja, ja. Ja an, an da könnt jo lo ähm, so, Saach kënnt dann e bëssen zirkulär oder spiralegerem Zréck. Haut si déi, déi Geld hunn, rëm déi die können dat wat an den social media ja. an networken gepost gëtt dann noch pushen fir dass et méi geliers gëtt dat hecht de besawer rëmenke zréck bei enger bei engem ökonomesche modell den de winner takes it all bessen ass ja. ne ähm, ja aber was du méi geliers gëss was du méi gepuscht gëss was du méi suen hues was du méi pusche kannst was du méi geliers gëss ja, ja. also das, das ein deiwelskris das bëssen zréck zu den zu den ufänken ja, ja wann du willst Ja, zréck zu den Ufäng, also ech erënne mech, meng éischt Sail am Internet war Party à Lou deemools an äh, Luxusbuerg, äh, IRC-Chat deemools. Äh, op eppes, wat, wat, ech, wat den Internet jo och nach ausmécht, an dat ass jo dank Tim Berners-Lee, deen jo den, den HTML u sech oder den HTTP erfonnt huet, äh, d'Linken. D'Linken ass jo u sech dat basescht oder An der Basis, déi Erneierung, déi den de Web eigentlech de Medie bruet huet, ass d'Verlinkung vun Informatiounen. An dat an dat ass an dat ass jo och dann an deem Sënn mat deem Plazmangel, dee mer an de Pressen an oder Pabeiermedien haten, ass ass dat de mega Virdeel vum Internet, datt een do och esou Saache ka verlinken an an eeben op aner Saachen hiweisen. Jo, an dofir fannen ech de, de, de, dat Konzept vum Hypertext jo esou richteg, well, well et ass kee linearen Text, et ass keen zweedimensionalen, et ass emol keen dräidimensionalen, et ass e multidimensionalen Text. An ech mengen och, datt dat iergendwou eisem Denken entsprécht, well eist Denken ass och net esou linear, mä et ass awer, net evident deng Navigatioun ja. ze man ne och konzeptuell ja. es ist net evident äh, Lien immer ja mat ze kreen an ich muss ehrlich so schon heinz du heinz du hätte ich lever fir manner linken okay. well Ja wéi gëss wéi gëtt een domadder eens, datt et datt et ze vill gëtt? Genau ja do ass dat ass dat ass richteg do do hunn ech Also elo ja. ech soen dat elo esou nostalgesch, mee mee heiansdo wënschen ech mer et wier mir erëm méi einfach et wier manner et wier manner flott Ja. Saachen do ne. Jo bon an deen anere Problem dee dee mäer jo och als Club ëmmer e bësse gesinn ass, verschidden Medienhäuser sonch mol méi och aner Leiit Dinn de Web an deem sinn net verstanen grad wann man Däitschen an kucken sou äh Mediathek wou dann no 6 Méint de Video nees äh wech ass äh an och äh dann d'Linken net méi funktionär well se dann iergendwéi op eng aner en aneren Numm ge gemoved hunn an esou also u sech war dat jo net d'Idee vun engem Web dat war wierklech du du hues Schonn eleng den Numm, URL, Unique Resource Locator, beziehungsweis dann wann een nach gëtt nach en aneren Numm dofir, uri, Unique Resource Identifier an esou, datt dat global adresséierbar soll sinn an permanent soll sinn. Dat ass eigentlech de Virdeel vum Web gewiescht, mee bon, verschidde Leit déi setzen dat eben net esou ëm. Also mir wëssen e bësse wat Medie sinn, wat e bësse sou den Hannergrond ass an ech mengen an de leschte Joren, an ech schwätze elo vun de leschte Joerzéngten, hu mer gesinn, datt d'Medien an elo mat och Internet an alles wat wat dozou gehéiert ëmmer méi wichteg ginn an eisem alldeegleche Liewen. An do ass dann iergendwann dat Konzept opkomm vun der Medienkompetenz, wéi een dat esou am Lëtzebuergesche seet. Wat wat soll een dorënner verstoen a firwat ass dat vläicht och esou wichteg hautzudaags fir eis? Also ech mengen, du hues jo scho elo gesot, du gewënns der vläicht, datt manchmal manner Linken do sinn. Ass et da vläicht net einfach, also ech wëll dech elo net kritiséieren, mee ass et net vläicht einfach, hues de dat an denger Schoulzäit e bësse verpasst oder krus de net geléiert, wéi ee mat Medien ëmgeet, weess de? Oder ass et eng Kompetenz, déi déi ee sech muss bäibréngen hautzudaags? Ass dat. Also ech krut schonn an der Schoul implizit bäibruet, wéi ee mat Medien ëmgeet, mee just datt déi Medien, déi a menger Schoulzäit, wéi ech an der Primärschoul an am Lycée war, dat waren halt Heft, Buch, Bläistëft, Gummi, vill Fieder, gell? Bon, bei mär och. Jo, mee ech soen, an där Zäit gouf et och fir mech keen Internet. Ech hunn den Internet entdeckt, wéi ech studéiert hunn, Ufanks Nonzeger, an An jo, ech mengen, mir hunn eis do alleguerte bäibrutt, wéi dat, wéi dat gaangen ass, ne? Mhm. Déi, déi sech dofir interesséiert hunn an déi, déi sech do erageschafft hunn an, bon, ech wëll och net soen, datt ech alles beherrsche, gell, iwwerhaapt net. Nee, mee ech meng, wat ech mengen ass, ech menge schonn, datt ech eens ginn, wéi ee sech duerch de Web derduerch klickt, mee dat wat ech ebe soen, dat ass, datt déi Hällewull vu Ressourcen u sech, déi vun interessante Ressourcen, déi et gëtt, dat huet fir mech näischt mat Kompetenz oder Inkompetenz ze dinn, dat huet domadder ze dinn, déi explodéieren, jo. Dat, dat, do, do si mer inhärent iwwerwältegt. Ech mengen net, datt, datt, datt et jee wäert e Mënsch ginn, dee mat där mat dem Überschoss eens gëtt, well mer déi kognitiv Kapazitéiten einfach net hunn a warscheinlech och ni wäerten hunn, fir alles ze exploréieren, well du hues d'Zäit net. Bis op deen Dag, wou Neuralink. Jo, dat, dat vläicht, jo. Nee, an ech fannt dat ass och, dat ass och fir mech eng spannend Utopie, fir sech virzestellen, ech muss net meng Fangeren oder meng Stëmm huelen, fir elo eng Informatioun ze kréien, mee ech kann einfach denken ja. ich kann am engem Kap äh, hey Alexa oder ja. hey Siri denken ja. an dann äh, fro ich äh, wie äh, groß aus den Empfang von der Erd äh, da krieg ich Antwort ja. an dat wert sich dann so als psychologischer Perspektiv wann wann man der bis antrainiert du wert statt wie denken viele ja. weil den Deel von meinem Gehir den den den den Menge Memo erfreet mhm. wat we ich äh, Ge an den Tierrang du ja. sichchen dat Ja, dat hunn ech jo och bëssen als Educateur gehat. Dat ass déi Extensioun, also déi hues déi spiers du och als als Educateur, wann wann iergendeppes g- kuerz virdrun ass ze geschéie bei de Kanner oder esou, dat ass dat ass jo Übung, nenne ech dat ëmmer. Mee Mediekompetenz, Ja, Mediekompetenz. also ech mengen dat dat dat Konstrukt Mediekompetenz ass ebe relativ nei, well mer eis réischt virun net all ze laanger Zäit déi Fro gestallt hunn, well gëtt jo och den Ausdruck déi nei Medien is dat, dat mhm. gëtt dann oft och op de Multimedia, Internet äh, also dat Multimedia am Sënn vun na Kombinatioun vun Bild an Toun an, mhm. an Text an an ähm, an dann eben och déi Hyper. Äh, Medien ne? die die verlinkte Medien wie wie notamment den Internet mir Anfang war dat jo CD romme mol ja. äh, wusste konnte se de stöch klick wus net linear konsumiert hues mir schwa wer kon selber wieelen An do ass d'Fro gestallt ginn, jo, inwiefern ass dat anescht wéi e klassescht Buch, wéi e klasseschen Text? An, mee ech mengen och, dass s de zum Buchzäitalter Mediekompetenz gebraucht hues, fir dech an denger Welt erëmzefannen. Just, dass déi Zäit net esou genannt ginn. Jo, deemools hunn se och éischter vun, vun, bah, wat se am Englesche Literacy nennen. Ja, genau, dat ass liesen, liesen kënnen, einfach emol d'Informatioun consomméiere kënnen. An, vu que dass dee Medium awer relativ einfach gestréckt ass, ass, ass, ass de Fokus net op d'Handhabung vum Buch. Also wis ja. sos gist jo witzegerweis so en Mediekompetenz mam Buch ass wéi en ëmbliedert, well ja. du kinst jo de falsche Wee bliedern. Ja. Äh, an a wat dee wou fënnt äh, am Inhaltsverzeichnis oder am Index oder wou d'Säitenzuel steet alles dat as seech du och Mediekompetenz par rapport mhm. zu dem dote Medien. Mee da koum nichtcht wann enke stellen datlo die Computer oder die elektronesch oder digital Medien an do kommen a Bankéier Leiit, déi eigentlech Literate waren, mhm. Erwuessener deemools oder vläit Intellektueller, déi koumen an d'Struewelen. Mhm. Et war en neie Medium, mat deem si net gewinnt waren, an da war dann déi Maus do an déi Tastatur an do huet ee jo missen nei Geste léieren an nei Verständnis opbauen, wéi een dat manipuléiert. An doduercher, menge ech, ass och den Term Mediekompetenz eigentlech ja nei opgelieft ne bei Medienpädagogik a Medienerziehung gouf et jo och am Pré-Internet-Zäitalter ne also dat well et gehéiert jo net just den den de Medium selwer op säin Informatiouns an a Wëssensgehalt dekodéieren, mee zur Mediekompetenz gehéiert jo dann och ja ech soe lo hannert de Message kucken ne wéi dat wat mer virdu geschwat haten, wat ass den ökonomeschen hidden agenda oder wat sinn d'Interessien déi dat den den den Auteur vun dem Medium äh, verfollegt ne also wat, wat, wat spielt do alles ja. nach mat ne dat ass jo och Mediekompetenz also an dann ass mengglisch ëmmer schon och an haut ebe grad an schwng dat haut grad opfällt Mediekompetenz ass net just an dofir ass dat Wuert Literacy Ja, an dat gëtt an der Medienpädagogik och heiansdo vergiess. Ne? Also heiansdo ass dort d'Impressioun, geht, geht drëm fir ja, d'Leit dozou Kanner, Jugendlecher dozou ausbilden, auszubilden, dass se Apps kënne consomméieren an eventuell an a kritesch hannerfro, wat den anere produzéiert huet, mm. mé an d'Roll vum, vum Producer. Also kann een, du hues jo do scho verschidde Saachen ugeschwat, et kann een u sech net vun der Medienkompetenz schwätzen. Dat si jo éischter dann vill verschidde Kompetenzen, déi esou do erafalen. Jo, also dat Liesen, Schreiwen, ne, an dann iwwer dra iwwersat konsuméieren, well dat ka jo och e Videomedium sinn, deen ech, deen ech kann, ja. deiten, verstoen, anuerdnen, dann eben dat eben och äh, ja, den Hidden Agenda, déi mhm. kritesch hannerfroen. Äh. Da ass natierlech froh, déi eso scho stellen. Kann een zu engem also déi ëch mir stellen, kann een zu engem Moment soen, dee Mënsch ass medielkompetent? Oder ass dat éischter so en fluiden Prozess, deen ni ophält? Ech hätt d'Tendenz ze soen, Kompetenz ass souwisou ëmmer vum Konzept hier eppes, wat an enger sozialer Relatioun témoignéiert oder also certifizéiert gëtt oder erkannt gëtt. Ech kann dech als kompetent empfannen. Ob s du et bass, mengen ech, datt ee esou net ka soen. Ech mengen net, datt dat eppes ass, wat esou einfach meessbar ass. Mee du wierks kompetent oder du strahls Kompetenz aus oder. jo, wéi soll ech soen, Wëssen, net just Wëssen, mee och eng Haltung vis-à-vis vun deem, vun deem Beräich, vun deem Wëssens-, Kënnensberäich, fir ze soen, ech weess, wat ech domadder ufänken, firwat dat gutt ass. An ech hunn och Loscht, mech weiderzebilden. Dat e kompetente Mënsch an engem Beräich ass net just een, deen eppes kann, mee dat ass och een, deen déi lifelong learning Fäegkeet matbréngt, also och déi Attitüd vum, Jo, ech sinn net fäerdeg. Also à la limite ass dee kompetenteste, fir et mam Sokrates ze soen, dee weess, datt en nach net alles weess. Also ech hunn och e bëssen ugepasst, mä. Jo, awer och e bëssen, ech mengen, also Descartes, ech, ech zweifelen um Zweifel an dowéinst zweifelen ech och un alles, wat ech weess an. Wat ass denger Meenung dann lo, wat, wat, also wann wir lo vu Mediekompetenz an der, an der, an der heutiger Zeit schwätzen, wat, wat, wat sinn Fähigkeiten oder Kom bah, Fähigkeiten und Kompetenzen, ich benutze die zwee Wierder lo interchangeably, äh, och wann dat vielleicht an der Forschung net grad so ganz genau ass, ähm, déi, déi e Mënsch haut brauch, fir kompetent mat Medien ëmzegoen? Dat mécht den Accès, wat dat ugeet, eigentlech méi einfach. Mee erstaunlecherweis, wat een, wat een och aus der Fuerschung gesäit, dat ass, dass digital Medie consomméieren beinhaltet ëmmer déi basic literacy Fäegkeet vum liese kënnen, also vun där, ne, de, de, de, d'Fäh, also bei alphabetesche Sproochen, déi, de Prinzip verstanen hunn, datt do déi Graphemen, also déi geschriwwe Buschtäwen, datt dat iergendwelchen Téin, den Phonemen entsprécht, an datt een déi kann zesummesetzen an datt een dat, datt dat Wierder ginn an datt dat Bedeitunge ginn an déi unenee reien. Also en Deel vun der digital reading skill, Fäegkeet, hänkt total dovun of, ob ech liese kann, ganz banal. An da kënnt natierlech och nach déi, jo, déi Fäegkeet, sech erëmzefannen an deem Hyper. äh, Space. An, an dat schéngt effektiv eng spezifesch Fähigkeet ze sinn, déi do dobäi kënn, ne? fir sech net ze verléieren mhm. äh, an de, op der Navigatioun fir eich wann ech eng Aufgabestellung hunn, äh, déi ass ech muss eng gewëssen Informatioun fannen, fir mei Problem ze lesen oder e Problem den en anderen mal gestalt huet. Mhm. Äh, Schoulechen ass dat jo méchen sou äh, mé doheem ass dat läit dann ja ech schon eng froh an voilà, ech wëll eng Äntwert fannen an, an An de, an heinst ass jo de Problem, dass ech, ech soll, ech sich no enger Äntwert, an da fannen ech awer flott aner Saachen an dann iergendwann eng Ke, eng Stonn méi spéit mierken ech, Wat hunn ech elo scho méi gesicht, gell? Laang Stonnen owes iwwer, bei Youtube. Ja, voilà. An dat gehéiert fir mech dann iergendwou awer och zur Kompetenz, déi Selbstregulatiounsfäegkeet, fir, jo, fir de Fokus ze halen. Mais, ähm, ja, an dann ass awer och déi aner, en aneren Deel vun der Kompetenz, an dat war och scho fréier wouer, mee ass eis vläit manner opgefall, dass mer et gebraucht hunn, dat ass dat kritescht Hannerfroe vun der Quell. Mhm. Äh, d'Fro stellen, ween huet dat geschriwwen, wou ass et publizéiert ginn, wéini ass et publizéiert ginn, wat ass de Sënn an Zweck oder wat ass den, den Interêt vun, dem, vun, vun deem, deen et produzéiert huet, mé awer och deen et publizéiert huet. Ja. A wat ass den Interêt vun deem, deem mir et zur Verfügung stellt, well dat kënnen ënner Ëmstänn well et ebe sou vill Quelle gëtt, wou ee sech informéiere kann, ne, an net, wa mer net méi an där illusorescher, ageschränktener Welt liewen, wou, du kucks owes den rtl an dann, oder d'Tagesschau, ne, zu menger Kandheet war et emol net den rtl, well deen ass net all Dag owes komm, du hues d'Tagesschau gekuckt an dat war d'Wourecht. An elo wëll ech net soen, d'Tagesschau géif léien, gell, dat ass esou guer net mäin Discours, mee, mee, oder wat ech mal do mat nees vorstellen ass wéi also ass d'Responsabilitéit do also oder wieviel Responsabilitéit hunn Medien u sech also wann ech lo vu Pressehäuser schwätzen doranner Ech schon ëmmer der klassesch Beispill äh, well ech hat jo och äh, verschieden aner Interviewen iwwer iwwer so Saachen äh, an zwar grad läscht Joer äh, während der Corona-Pandemie déi schéin franséisch Studie iwwer ähm, Fëmme schützt viru Covid. Wat hunn se do festgestallt an der Studie, well ech hu mer se tatsächlech ugekuckt, d'Originalstudie, ech hu mer d'Originalstudie ugekuckt, wat hunn se festgestallt? Si hunn eng Korrelatioun, eng Korrelatioun festgestallt vun de Leit, déi op Intensivbetter leien an déi, déi fëmmen. An do war eeben statistesch festgeluet, signifikant gesot ginn, hei, et leie manner Leit op der Intensivstatioun, déi fëmmen. Wat hunn d'Medien dorauser gemeet? Fëmmen schützt viru Covid. An do muss ee sech natierlech d'Fro stellen, also grad wann een do iwwer elo iwwer Sourcen nofroen an déi dat Vertrauen do sichen, Do mussen, mussen d'Medien awer och, also d'Medienhaiser, d'Pressehaiser och eng grouss Roll spillen. Jo, absolut. Also, ech mengen, dass, well wann ech éierlech sinn, weess de, ech, ech kenne mech a mengem Beräich elo aus, mee wann awer elo eppes aus der Epidemiologie kënnt oder aus der Klimatologie oder ech weess net wat, hein, you name it, ech kenne mech do och net aus. Dat heescht, ech, ech kommen och net dolaanscht, Experten ze trauen. Ja. An an natierlech fannen ech, datt déi etabléiert Press, ob dat elo Zeitung, Radio oder Tëlee ass oder dann och Internet, Presseorganer, ech fanne schonn, datt déi eng grouss Responsabilitéit hunn, well, jo, well se well se en Intermédiaire sinn. Se sinn e Medium zwëschent der Kreatioun vum Wëssen an der Fuerschung an dem normal stierfleche Bierger, deen, deen net ëmmer d'Fäegkeet huet an d'Wëssen huet an an an och de ja den Zougang zu deene primäre wëssenschaftleche Quelle kann hunn Tisch do ja hues de d'Verantwortung fir fir dat fir dat korrekt driwwer ze ginn. Ech muss awer och soen, dat ass net ëmmer einfach. Ja. Ass net ëmmer einfach, well souguer wann souguer wa se sech d'Méi ginn, ass dat wat dann den Jo, an der Fach, am Fachjargon, am technesche Jargon verfaassen, ass net onbedingt ëmmer einfach ze verstoen, korrekt ze verstoen an dann och nach op eng Aart a Weis erëmzeginn, dass, dass, dass, dass et verstane gëtt. Bon, an dann, an da gesäis de och, dass Mediekompetenz, also kënnen kritescht Hannerfroe vu, vu Sourcen, huet natierlech och ëmmer mat dengem Wëssensstand ze dinn, well wat s du méi weess iwwert e Beräich, wat et méi einfach ass, reell kritesch ze sinn am Sënn vun ech meng lo kritesch am Sënn vun ech, ech, ech, ech notzen kritesch denken fir der Wourecht méi no ze kommen. Mm äh, an net just kritisch ass äh, dat hun alle gut onrecht ech ja. zweifelen un allem also prinzipiell ass den Zweifel natürlich eng interessant philosophisch Method du hast hier schon vum Descartes geschwert mhm. das ist auch nach immer irgend so äh, Mëttel vun der Fuerschung fir fir un deem wat den aneren a wat ech selwer denken ze zweifelen an net ze hannerfroen me dat den Zweifel ass awer net ech zweifeln un dir an dofir mensch ech recht hun mm. also, so einfach ass et net muss den Zweifel och ëmmer op eis degen denken mm. uwende fir virun ze kommen an a wat ech natierch manner an engem Bereich mech auskennen wer et mich schwéier ass mm. äh, ja kritisch mat de Quellen ëmzegoen an an an d'Quellen ze hannerfroen an dann awer net an, an die falsch Richtung ja. ze iwwerdreiwen ne. Ech mengen wat dat du jo och wichteg gëtt an, an der ganze Medienkompetenz äh, Ausbildung so schmoll irgendwie ass net nëmmen eben äh, dass, dass ee soll Medien hannerfroen oder seng Source seng Informationen hannerfroen, mee dass een och vläicht mol bëssen iwwer d'Basis vun vun der Wëssenschaft léieren. Wéi funktionéiert d'Wëssenschaft iwwerhaapt? Well ech meng dat, dat gesi mir jo ganz gut un der Corona-Pandemie an all deenen ähm, Verschwörungsmythen a Verschwörungsgleeweger. Äh, ech hunn hei een Doktor, deen dat lo rausfond huet, dass äh, den iwwer Medizin de, de, de, de Wurmëttel do géint de Covid hëlleft. So. Mir dat ass jo eigentlech net, wie, wie d'Fuerschung funktioniert. Ech meng, du hues du och e äh, bëssen, äh, also durch dein Background ja, ja. mehr auch psychologisch ja. geseist du dass du ganz viel Leid also dass den Homo sapiens äh, ich benutzen dann den den biologischen Term für als als Spezies äh, äh, zu, zu so mir mir sie von Natur aus kein automatisch Epistemologen ne? am Sinn von mir sie net Erkenntnis theoretisch so gewappnet wie als Tradition als kulturell Tradition als Wissenschaftstradition als der erlaubt zu sinn mhm. als denken ass ja begrenzt rational so ech mol ne mhm. äh, wann man spontan denken also wissenschaftlich denken erschaffen als it's a pain in the neck mhm. weil pff, du derst net denger echt du intuition no du ja. musst du musst du musst kritisch bleiben muss du musst so okay Hunn ech genuch Beweiser oder genuch Hinweiser, fir dat dote elo kënnen ze gleewen? An esou funktionéiere mer am Alldag net. An du gesäis ganz oft, dass esou Arguments d'autorité, an ech mengen och, dass mer ëmmer nach e gewëssent Wëssenschaftsverständnis hunn, wat eigentlech aus engem reliéise Verständnis vu Sécherheet, vu Wëssen, vu Revelatioun, dass och eenzel Mënsche, well se schlau sinn als Individuen, dofir hu se Zougang zum Wëssen, So funktionéiert d'Wëssenschaft awer net. Ja, das, äh ech, ech menge fand schon den, den Délire interessant se zum Homo sapiens, dats mer iwwer net u sech vun Natur aus sinn. Schon do ze haut nach en Zitat op Zitat gelees an engem Blog, dats natierlech wann wann e bëssen evolutionstechnesch kuckt, de Mënsch deen jo soe mer mol ass am Bësch opgewuess a wann iergendwou e Villche fortgeflunn ass a vill Villcher fortgeflunn, dann war déi éischt war net, Ditt Dir andrun, ah, lo ginn ech awer emol dohinner kucke, vläicht ass et just äh, iergendeppes, mee et war gutt fir de Mënsch ze vermuten, ah, do ass vläicht en, en bësse méi, méi aggressiv Déier, ech ginn elo léiwer net dohinner, well da ginn ech vläicht gefriess an. Ja, ja, also dat, dat ass, dat ass effektiv och, wann s de evolutionspsychologesch Erklärungsmechanisme fir d'Verschwörungsnarrativen, also fir d'Entstehung vu eng Verschwörung vermuten. An et gesäit een effektiv, dass an Sammler und Jäger Völker, déi et haut nach gëtt, an awer gëtt och dann archeologesch Evidenzen, déi eis weisen, dass Verschwörungen, also wou Mënsche sech zesummegesat hunn, fir engem aneren ze schueden, dat ass et heefeg ginn an eiser evolutionärer Virgeschicht. Dat heescht, déi, déi. gëtt eng Asymmetrie zwëscht den zwou Strategien. Déi eng ass Wuff, relax, peace, ech meditéiere lo emol, ech bleiwe lo emol hei sëtzen. An déi aner ass Flucht oder Ugrëff, ne deem no wéi. An et gëtt en Trade, also et gëtt gëtt en eng Asymmetrie zwëscht deenen zwee, well deen, deen emol op, deen dee emol ofwaart, deen ass warscheinlech dout. Deen aneren, deen huet sech zwar geiert ënner Ëmstänn, mä en ass awer net dout. ja an an so as et effektiv äh, méi sech so deng Iwwerliewungschance ass méi grouss wat de bësse méi Angst hues wie néideg fläit mhm. oder wéi wëssenschaftlech äh, bis zum Detailen er sicht ze bësse wie wann der wann bei dein Hausdokter gees an sech zu dem och schon hei an do wéi äh, dee muss dann ënner Ëmstänn och séier handelen, dee kinnt och soen, esou elo maache mer emol 100 Tester, bis ech mer 100 Prozent sécher sinn oder 99 Komma 99 Prozent, da bass de vläit schonn dout deemno wat s de hues. Do muss heiansdo, ja heiansdo ass et besser de false alarm a Kaf ze huelen, wéi de Ähm, sech so wie wie wie wie dat wie den ähm, et gefro net matkri mhm. ich mein, du bist du bist schon fur schon agang kannst beantworten kann die mediekompetenz oder wie gesagt forschung anspruch wie gesagt forschung zu mediekompetenz aus kann die mediekompetenz mussen oder oder wie wie gesagt du darunter aus Also die einfach einfach das ja well en alles musse kann. A wat en net musse ka gëtt et net. Okay. Ja, okay. Das ist die einfach Antwort. Ja. Das ist ein bisschen, die Konkretisierung davon ass e bësse méi komplizéiert, well dat hängt e bësse davon of, wat verstinn ech ënner Moosse. Okay. A mir natierlech so eng alldagsproochlech Definitioun vu Moossen, déi ass dat ass wéi physikalesch Phänomener wéi Massen, Vitessen, Kräften, etc. Wou mer d'Impressioun hunn, hu mer mat enger gewëssener Prezisioun kënne mer dat moossen. An du fënns natierlech och Kollege Psychologen, déi soen, Intelligenz kann een net moossen, wou anerer soen, déi kann ee moossen. Okay? Ja. A wat heescht moossen? Moossen heescht ëmmer schätzen. Mhm. Méi oder manner prezis schätzen. Well och wann ech op meng Wo klammen, kréien ech net meng Mass All Moossung, déi Der maacht, oder all Rechnung, déi Der maacht, ass näischt wäert, wann Der net eng Toleranz bäischreift. An deen huet och dat duerchgezunn an a sengem Cours. Deen huet bei all Kéiers, wann en eppes geschriwwen huet, eng Zuel geschriwwen huet, gesot, Ech moossen déi elo a meng Toleranz ass plus minus null Komma zwee oder esou. Jo, an an deem Sënn mengen ech, dass natierlech en Deel vun der Mediekompetenzfuerschung sech ronderëm dréint, Wéi probéiere mer dat greifbar ze man wie probéiere man dat han net unbedingt der form vun enger zuuel me ja also a form vun irgend enger moosbarkeet ze ze ze erfase an natierlech wees all mënsch de probéiert ab ze mussen dat se eng schätzung mischt ja an das an das der der weis wéi man dat mussen oder wéi man dat äh, probéieren greifbar ze man dass dat evoluiert dass dat dat dat ka verändern dass dat ka raffinéieren dass ja voilà Mee also Media Literacy ass elo net eppes, wou d'Leit net probéiert hätten, dat gräifbar ze maachen, wou se net hätte probéiert ze kucken. A wann et nëmmen ass, da ka se op d'mannst soen, deen doten ass et méi oder manner wéi en aneren och vläicht. Also. Also Fuerschung gëtt gemeet, esou wéi ech dech elo verstinn. Natierlech ass et vläicht e Konzept, dat, wéi se seet, et kann een keng Zuel drop setzen. Dat ass. Ah dach, du kanns op all Meessung iergendwéi eng Zuel drop setzen. Du muss der just virstellen, ass wann ech eng Zuuel drop setze wat bedeit dat ja. well ähm, sech so bei grad Kelvin wësse man dass null null ass ja. okay? du hast näicht méi do drënner gëtt et näicht wann ich aber so deng Medikompetenz ass null ja. kann dat heeschen war du kannst so basics ja. Mee awer elo net méi. Ja, also dat ass schwiereg oder oder ass wann ech wann een kann man soen huet een 10 Punkten op der Skala an den aneren huet der 20. Heescht dat, datt en duebel sou vill kann? Ja. Oder net? Dat Ja. dat ass net ëmmer kloer. Dofir wann een Zuelen drop setzt, muss een oppassen, wat fir eng Skala ass dat. Ass dat eng Skala, déi eben, ja, linear ass, äh, also ass et just eng ordinal wis wat mhm. wat ech méi wat méi hu wat méi hunn aber net op ja just eng rein falsch gëtt ne also null ass manner wie een dann een das manner wie zwee mé awer wie dei zwëschen den neen so genau sinn dat äh, ja dat weesinn ja. Da se mat bësse de de Problem, well well d'Leit sou bal wie se Zuele gesinn, mengen se och se kinnten eng Rei Rechnunge man, wéi Moyenne rechnen mm. oder Ecartippe rechnen ja. an dat ass net ëmmer zoulässeg. Dat denkt vun of, wéi déi Mooskala ja. ausgesäit. An schon dat ganz interessant, wenn man jo grad fir iw iwwer Wëssenschaft verstoun oder Wëssenschaft Basics äh, geschwat hunn. Dat si och Sachen, déi eich missen dann do mat rakom wie Wéi funktionéiert bezüglich Basis, Statistik a Wahrscheinlechkeeten an. Jo, an dat ass, an dat ass dat, wat ech fäerten, ouni elo iergendengem ze no ze trieden, dass eng Rei Journalisten net onbedéngt drop hunn, wa se dann, ech soe elo, medezinesch Fuerschung, fir dat Beispill ze huelen, elo Corona-Zäite bedingt ass dat jo zimmlech beléift, dass dat ëmmer evident, also well, well effektiv, jo, Korrelatioun ass net Kauséierung. Dat ass eppes, wat s de nach à la limite esou als Prinzip kanns verstoe mee dann, jo, wéi gi statistesch Tester fir d'Signifikanz erausfannen, den Ënnerscheed zwëschen zwou Gruppen? Dat ass net ëmmer evident, ne? Dass een dat, dass een dat an sengen technesche Finesse versteet. Grad zu deene Prozentzöl fannen ech och, ma mir wäerten dat Thema haut also ëmmer als Beispill oft huelen, ass Corona leider. Äh, hunn ëmmer bei den Impfung interessant von wat wat an de Medie so gesot an der Pre äh, Presse so so AstraZeneca schützt zu 75 Prozent so mol wie wann mod Studien no kucks ja 75 Prozent äh, schützen zu 5 bas geschützt virun sonech mol äh, lichte Symptomer. Äh, awer dass se an der Studie och drasteet, dass de zu 90 Prozent oder zu 91 Prozent virum Doud äh, geschützt bass. Dat ass eigentlech och eng interessant ja. Zuel, ja. gell? A dat ass déi, déi eis finalement interesséiert, ja. epidemiologesch oder ja. gesellschaftlech ja. geschwat, gell? Well, ja. ja. Well, d'Duerstellunge vu statistesche Phänomener vill méi einfach verstinn, quasi se otme kënnen, soen ech elo mol, am Sënn vun, dat geet direkt eran an anerer net. Wann s du a relativen Zuelen, a Proportiounen eppes ausdrécks, du sees ee vun zéng oder ee vun honnert, dat verstinn d'Leit oft besser, wéi wann s de a Prozenter dat ausdrécks oder a Probabilitéiten, well dat ass. Ja, et ass visualiséierbar, et ass virstellbar. An witzegerweis, souguer Medeziner, also ech soe lo allgemein Medeziner, maachen eng Rei Feeler am statisteschen Denken, deemno wéi d'Informatioun presentéiert ass, a se maache se net, wann d'Informatioun anescht presentéiert ass. Ech fannen et och interessant, dass s de d'Beispill vun de Medeziner hëls, dass, also do gemierkt een, dass, dass Mediekompetenz Dat gëtt dat ass eigentlech u sech eng Kompetenz, déi déi sech duerch d'Gesellschaft muss zéien. Dat geet net duer, wann nëmme Leit, déi mam Computer schaffe mussen, soen ech emol, datt déi se hunn, mee dat ass eng eng basesch, jo, gesellschaftlech Kompetenz, déi mer mussen entwéckelen. Jo, well iergendwou all Mënsch hautzudaags an enger, jo, Wëssensgesellschaft, Informatiounsgesellschaft ass jo jiddwereen domadder konfrontéiert, dass en seng Informatiounen iergendzwou hierkritt, a wann et och nëmmen ass, ech kréie meng Informatioune vum Aarbechtskolleg mëndlech, also och do, jo, misst ech eigentlech d'Instrumenter kënnen hunn, fir mer ze soen, okay, kann ech dat elo gleewen oder net? Jo, also do, do ass jo, also elo hu mer ganz vill iwwer déi Kompetenz geschwat, ebe vu verstoen, soen ech emol, Informatioune verstoen an hannerfroen. Du haas virhin och schon ugeschwat Kreativitéit. Wéi wichteg spillt Kreativitéit oder wat fir eng Roll spillt Kreativitéit an der Medienkompetenz? Also. Ech fir mech ass se zentral, well et dat ass fir mech och eng politesch Fro oder eng Fro vu politescher Bildung, well well wa mer nämlech an der ech soe lo an der Schoul oder an anere parascolairen Kontexter de Kanner, Jugendlechen a jonken Erwuessenen nëmme géifen hëllefen, Mediekompetenz, Doppelpunkt, kritescht Liesen, kritesch a Klameren, mee haaptsächlech Liesen, konsuméieren, ze vermëttelen, da vermëttele mer jo implizit och mat, wat hir Roll an der Gesellschaft ass. An dat ass déi vum Nolauschteren oder vum Ophuelen, awer net déi vum Produzéieren. An ech mengen, dass eis ëmmer schonn, ja, Literacy Äh, an dann eben och äh, Digital Literacies oder wéi se der ëmmer äh, New Literacies, wie du ëmmer nenns, dass dat ëmmer liesen aschreiwe wär. Das ëmmer och produzéieren, dass ëmmer och an d'Roll vum potenziellen Standardlo Schrëftstellerin ergänze fich, äh, wobei Schrëftsteller jo dann haut och äh, YouTuber ja. ka sinn, äh, Podcaster ka sinn, äh, äh, Zeechner ka sinn, äh, Obwohl ich, also Kreateur. Kreativitéit geet fir mech an deem Sënn méi wäit wéi nëmme schreiwe kënnen, well a wann een elo enk am klassesche Kontext vun der Schoul kuckt, war schreiwe jo och just eppes, wat s de gemeet hues, fir dat, wat s de angeeblech solls wëssen, dem Proff, dem Schoulmeeschter konns beweisen. Jo gutt, mee dat ass, dat ass, dat ass schreiwen als Zweck zum Reproduktioun vun deem Konsuméierten. Mee hei geet et mir wierklech ëm dat kreatiivt Produzéieren, dat, dat, ma, de Kulturtechnik, Iddien ausdrécken. Wann ech lo doriwwer nodenken, iwwer Kreativitéit an e bëssen op meng Schoulkarriär kucken, huet dat e bësse gefeelt, soen ech emol. Also zumindest a menger Schoulkarriär. Also mir haten zwar eise Collègeunterricht an de Musikunterricht, obwuel de Musikunterricht war méi, Méi reproduktiv. Hä? Méi reproduktiv. Méi reproduktiv an et war ganz vill Musikgeschicht an. Jo, et war ganz vill Museksgeschicht, esou hunn ech dat och erlieft, jo. A op wat ech hinaus wëll, muss déi Kreativitéit oder wann een déi Mediekompetenz, an dat zitt sech och an iwwert déi aner Kompetenzen, déi mer vläicht nach wäerte schwätzen, ass, muss do net e, wéi se an engem Buch schreiwen, e cultural change kommen an der Schoul, an de Maisons relais, an de parascolairen Déngen, datt dat eigentlech duerch all Fächer, Zitt also kreativ um wie sees du du du, yeah. du schreiwen du hast, du kannst awer dech och kreativ en Tisch mat mat mat molen auseinander du kannst kreativ mat mat mat mat äh, Video ausernee setzen. Ja well well ich mengen dass die Kulturtechniken vum Medien produzéieren. Mhm. ëmmer schonn eng Demokratiséierung sollt kréien, am Sënn vun esou vill wéi méiglech Leit sollten Accès hunn zur Roll vum Produzent, well dat, well, well dat, well dat der och, well dat der och eng Form vu Macht gëtt, ne, well, ne, fir et elo, wéi s de ganz am Ufank gesot hues, si mer net de Medien ausgesat. Mä jo, natierlech an enger Gesellschaft, wou mer soen, mir hunn eng Elite, ob déi elo finanziell ass oder politesch oder wat och ëmmer, eng Elite vu Leit oder e Groupe restreint, eng Oligarchie vu Leit, déi beherrschen d'Produktioun vun Informatiounsmedien. Natierlech huet dat Konsequenzen op eng gesellschaftlech Struktur. An an deem Sënn mengen ech, datt Mediekompetenz eben net just liese kënnen ass, mee eben och schreiwe kënnen ass an an a sech kënnen ausdrécke, kreativ däerfe sinn, well dat der well dat der eng eng gewësse Macht gëtt, jo. Gëtt eng Macht an an do fält mer dann dat schéint Wuert Empowerment an. Also u sech wann ee Med also oder Mediekompetenz, wann ee mediekompetent ass, féiert dat zu engem Empowerment vun der Gesellschaft. Jo oder mol zu Meenz vu Meenzelnen a oder vu Gruppen, déi et virdrun nach vläit net haten. An an dat dat hues de jo eigentlech gesinn mam mam Gutenberg sengem Buchdruckverfahren, ne? Do ass jo eng Form vun Empowerment geschitt, déi och enger gewëssener gesellschaftlecher Institutioun, der kathoulescher Kierch, deemools ëm d'Ouere geflunn ass, ne? Du koum d'Reformatioun, an déi ass zum Deel och erlaabt ginn oder méiglech ginn duerch dee Buchdruck. well well Bicher drécken ab eng Kéier méi einfach ginn ass an et net méi e Privileg war, ween huet Bicher produzéiert op der Hand, bon deier am Sënn vun zäitintensiv, mee awer och ressourcenintensiv, dat dat huet scho an deem Sënn demokratiséiert an voilà. Jo, also ech fannen dat Wuert Demokratiséierung ëmmer interessant, well well ech dat an an de leschte Joer vill vu menge Beräicher, wou ech täteg sinn, ëmmer nees mierken. Ech hat, wéi gesot, déi, ech hat jo déi grouss culturel changes do ugeschwat, déi mer haten duerch an der Kommunikatioun. Dat war och ëmmer eng Demokratiséierung vu, vun, vun der Informatioun. Bon, de Buchdruck ass een gutt Beispill, awer och herno natierlech den, den, den, den, de, de, d'Elektrofiniséierung vun der, vun Elektroniséierung vun, vun de Medien war och nees eng Demokratisatioun vun, vun, vun der Informatioun. Ab deem Moment, wou s de nämlech net méi iwwer d'Schrëftsprooch funktionéiers, mee iwwer den, den Oral, ne, de Radio, Dat ass an deem Sënn och eng, eng, eng staark Demokratiséierung vum Informatiounszougang, also wa, vum Informatiounszougang, lo nach net vum Informatiounsproduktioun, well do ass eréischt de Podcasting u sech dann, deen déi, deen dee Par vill méi spéit iwwerholl huet, d'Demokratiséierung vun der Produktioun vun oral, äh, vum orale Medium. Mee jo, well du muss net méi liesen a schreiwe kënnen, fir Zougang zu den Noriichten ze hunn oder zu, zu, du kanns et lauschteren. An eigentlech ass jo historesch gesinn, dem den Homo sapiens an der Savanna deemols virun 250.000 Joer oder wat ëmmer, deen huet jo net geschriwwen. Den huet Informatiounen oral transmettéiert. A fir wat hu mer, fir wat hu mer den Écrit gemaach? Ma well mer e Medium haten, ech soe lo Pabeier an, an, an Tënt oder wat ëmmer, deen dat erlaabt huet. An das eigentlich total schwierig dat ze léieren ja. ja. Äh, das net natierlech fir eis mat mir kënnen net léieren, wann man dann dat äh, formal léieren duch den Alphabetiséierung nennen ginn, da kënne man herno et automatiséiert hunn, sou dats sobal wie Apps liesen héieren am engem Kap an mhm. schon Bedeitung och. Ja, du fand, aber als Fun Fact dazu immer das interessant psychologische Experiment, du hast Wörter von Farben, die an einer Farbe geschrieben sind, an deine Aufgabe ist es, die Farbe, an der sie geschrieben sind, zu, zu so am Platz, das Wort, was da steht. Ah, jung Kanner haben kein Problem damit. Ne? Also, ah ja. Ma ja, wenn sie können dann nicht schnell genug lesen. lesen. Ah ja. das Lesen ist noch nicht so automatisiert, für dass das interferiert mit dem anderen Prozess. Ja. Denen fällt das viel mehr ja. leicht, für die Farbe zu nennen. Ja. Ja, an dat an psychologisch Experiment, wat ich do ze kennen ass, äh, Wieder bewusst falsch schreiwen awer dat éischt an leschte Buschtab richteg an an der Mëtt d'Buschtawe gedréint. An dat geet och réischt, wann s de de Lies, jo wann s de deng Liesroutinen eigentlech automatiséiert hues, wou s de net méi all eenzelne Buschtaw kucks fir d'Wuert ze erkennen, mee du kucks d'global Form. A wéi gesot, dat geet bei Débutant, éischt, zweet Schouljoer geet dat net. Déi erkennen et net, also déi meescht op alle Fall net, déi meeschte Wierder. Maja a wat ech wollt soen, dat ass, elo hu mer da sou Technologië wéi äh, is Sprochsteuerung vu Computer. Ja. Dat schéngt eis wéi eppes Neies oder ja, mir hate virdru gesot den Neurolink, äh, ech denken eppes an da kréien ech Accès oder ech schwätzen eppes an da kréien ech Accès. Dat ass eigentlech den normalen Accès, Ja. wéi Mënsche soss zu Informatioune komm sinn, well se mat anere Mënsche geschwat hunn an elo iergendwann enke schwätze mer mat eise Medien. An firwat net? Well kuck, wann, wann, wann et em an der, an der Schoul drëm geet, ob mer da elo Computeren an Tastaturen notzen, ne, also Tastaturen oder Touchscreen-Tastaturen, hues de ganz vill Leit, déi e gewëssen nostalgesch Virstellung schéngen ze hunn par rapport zu dem mat engem Bläistëft oder mat enger Fieder, ech soen express mat enger Gänsefieder, gell, oder mat engem, mat enger Füllfieder oder mat engem Bic schreiwen, wéi wann dat déi natierlech Aart a Weis wier, wéi Mënschen Informatiounen festhalen. Nee, das just eng kulturell Gegebenheet, äh, technologesch, äh, technologeschen Zoufall, wann ze so wëlls, den, den all seg Virdeeler huet. Ech net drof man. Ech mein, das gut, dass man dat hat an dass man tun, mee fir wat net engem Computer diktéieren? Ja. Fir wat soll dat net och valabel sinn fir Informatioune festzehalen. Ja an muss gewisserweis méi natierlech. Schrëft war jo eppes wat jo dausenden dat déi déi eenzeg Méiglechkeet war Informatioune iwwer d'Zäit festzehalen. Jo an iwwer d'Plaz also du wéi soll ech soen dat ass jo dat wat gäil ass u Bicher. Ech hunn haut Accès zum Descartes sengem Denken ouni datt den Descartes a menger Néi Nähe ass an also weder physesch na geographesch nach zäiteg. Dat ass genial. Mee wa mer awer deemools den Descartes hätt kënnten ophuelen. Why not? Ja, an, an do ass dir och interessant vu man is enke op die basesch schon motoresch Fäegkeet ze kommen ähm, dat hun motorisch mir och ähm, dat jo eng Fäegkeet den anere seng Spruch ze verstoen also wann du do wat mengt den do mat der äh, wéi seet den Appes an dat ass jo de Problem bei der Schrëft immer gewircht dat en do ganz vill Informationoune verlö huet die am oralen visuell festgehalen en och all ja an muss een et och mengen als dat erkennen an sech net d'Hoer ausrappen a soen oh wat ass dat do fir e Schrott mm. Äh, déi schreiwe jo falsch mm. dat ass net dat net dat selwecht äh, et huet net déi selwecht Regeln déi selwechte Kodex wéi Schrëftsproch ja an, an wat eben an doch nees äh, Leit wëssen oder verstinn net dass Spruch och eppes ass wat net fest ass ja. dat ändert sech ëmmer do ginn schon noch verschiedene Linguisten op Youtube die dann wo schon bist so Video geguckt hun das du natürlich gö an der Forschung gö doch zu, zu Richtung an der Linguistik von den Lei die nimmen App es äh, wieso schon äh, gucken an der beschreiben mir da ginn doch die anderen, die deklarieren nee Spruch muss so sinn also da sind Franzosen ja, ganz gut dran ja. Ihren ja das auch, das auch, wie soll ich so, das auch ein bisschen ein, ein, ein, ein Balanceakt zwischen Changement dokumentéieren an den Usage ass d'Norm. Ja. Op der aner Säit ass d'Norm, wann se vermëttelt gëtt, präägt se awer och den Usage. Mhm. An zu engem gewëssen Deel brauchs de och Normen, mhm. also op mannst implizit negociéierte Konsens, mhm. fir dass du dech ënner nee verstees. Ja. An, an natierlech ass dat De Phänomen selwer ass vill méi evolutiv, ass vill méi dynamesch, ass vill méi sech entwécklend, dat ass kloer. An natierlech hues de och eng Rei Leit, déi domadder net eens ginn. An du hues och eng Rei Sprooch-Didaktiken, déi dat, mengen ech, net erkannt hunn, déi nach ëmmer maachen, wéi wa Sprooch schonn ëmmer esou gewiescht wier. Et si ganz Diskussioune ronderëm, Solle mer genderen oder net? Wou dann d'Leit soen, Komm, mer maachen eis Schrëftsprooch net futti. Wou ech soen, Jo, mee pardon, mir schreiwen awer och net wéi virun 200 Joer. An wann de Shakespeare giff mat enger Zäitmaschinn heihinner kommen, da giff deen d'Hänn um Kapp zerschloen, wann e BBC English giff héieren, wat awer fir eis ë héich Norm ass, well déi soen nëmme you, déi soe, also déi soe you anstatt thou. Furchtbar! De Shakespeare géif sech am Graf ëmdréien. Bon, ech wëll lo déi Gender-Diskussioun net ufänken. Nee, nee, nee, dat war just fir e Beispill. Nee, nee, nee. Fir, fir ja, Stein des Anstoßes. Ja. Wo, wo, ich mein, dass ee muss erkennen, dass, äh, ja, dass Sprooch eben pff, sech verännert. An das ja. net immer einfach. Ja. An ich mengen, do kom äh, äh, mir hunn immer nees Réckschlëss op Saachen. Ich mengen, Spruch, also Das ass och ëmmer e Mëttel vun, mir so, mir schwätzen ënnertenee Saachen, déi anerer net verstinn. Also, an dat geschitt och oft net bewosst. Ja. Weess de, de fait, datt ech elo dotëschent oft Englesch benotzen, de f, äh, franséisch Wierder benotzen oder däitsch Wierder benotzen oder technesch Termen, weess de, Ausdréck benotzen, dat ass jo net express, fir en aneren auszeschléissen, mee dat schléisst awer anerer aus, déi deen, Ja, déi, déi, déi, déi Sprooch an déi Wierder an déi Termen, äh, déi technesch Wierder eben net kennen an, an hir Bedeitung net kennen. An, an dann hues de ja Jugendsprooch a Jugendkultur ass enger Rei Soziologen no säit den 68er eréischt, äh, féiert déi esou zu Clivagen, zu Auserneeliewe vu Generatiounen, äh, well s de virdrunner warscheinlech méi zesumme gehockt hues. Ja, an eng vun den Erklärungen ass, dass d'Zentralheizung, die gema die dat erlaubt huet dat ja. das eng Technik ja. die entstanden ass die hat hier Virdeler äh, a wins der huet die Technik sech äh, verbreet das awer net erfund ginn fir das Generationen as hin ja. drifte kulturell mit das awer den effet secondaire den die Technik hat so déi well äh, durch de Fett dass Jugendlicher können op ihrer Zimmer sëtzen, wou et waarm genuch ass, kënnen se hir Musek lauschteren, se kënnen hir Literatur liesen, se kënnen hire Radio lauschteren. Dat hues de virdrunner net gemaach, well virdrunner sotz de zesummen an der Kichen oder an der Stiffchen, wou den, wou den Uewen oder de Kacheluewe war. An do hues de dann vill méi eng openeen Ja, Ofstëmme vu vu Popkultur, soen ech der emol, oder vu Familljekultur. An da kriss de kee sou en Auserneendrifte vu vu Sproochen. Mee ech mengen awer, datt de och deemools ëmmer, also datt de eigentlech an der Geschicht vun der Mënschheet ëmmer, jo, Neikreatioun, Neologismen oder Geheimsprochen, Krypte, kryptesch Sproochen, dat has de ëmmer iergendwéi, well well et ëmmer e Grond gouf, fir en aneren auszeschléisse virun denge Geheimnisser. Ech fand, fand interessant die, die Theorie mit der Zentralheizung. Ich mein, dat, wann ihr natürlich die, die soziale oder die gesellschaftliche Entwicklung guckt, demals war et nach gang und gäbe, dass du ein drei Generationen Haus vielleicht hast, ja, den Dom, den Eltern, ja. du hast da gewohnt. selbst Musik gelauscht, ja. selbst Musik ja. gut, ja. selbst, boah, ich solo Fernseh geguckt, ja. das, ja, doch, aber schon. Ja. An dat huet sech jo säitdeem eigentlech geännert. Den, den, den technologesch Fortschritt huet erméiglecht, dass, dass, dass Leit sech méi konnten och leeschten an dem Sënn an alleng wunne soten ech mol. Ja an, an, an bei eis ass eng klassesch Familljesituatioun owes, jiddweree consomméiert säi Medium, ja. well mat Tablet ja. gëtt et. Ah, et gëtt keen. Sech sou virdrunner has de kee Choix. Ja. An elo si mer, elo sinn ech nostalgesch par rapport zu där Zäit, wéi mer zesummen Tëlee ja. gekuckt hu sou elo samsdes owes, wat denn dass, ne? als ja. ee Beispill. Ja, dat hu mir natierlech als Famill gekuckt. Mhm. An du has och kee Choix, well wat war däi Choix? An däin Zëmmer verschwannen. Ja. Okay, jo, dee Choix has de. Ja. Mee du haas keng Tele op der Zëmmer, also ech op alle Fall déi Zäit net. Also an an elo hues de awer net just deng Tele op der Zëmmer, mee du hues deng Tele op der Toilette, du hues deng Tele an der Stuff, du hues deng Tele an der Salle à manger, wou s de wëlls, gell. Du hues deng Tele am Zuch an en plus hues de keng linéaire Tele méi, wou s de dat muss kucken, wat grad iergend en aneren decidéiert huet, dass du elo solls consomméieren oder däerfs consomméieren, mee du consomméiers dat, wat s de grad wiels, ne. Do fannen ech ëmmer dat Wuert Zäitsouverän Interessant Mä Paul, oh, den Internet erlaabt der Zäit souverän ze kucken. An der Switch hun dat bei menger Duechter gesinn, wéi dat mat 3, 4 ugefaangen huet esou Youtube Kids ze consomméieren. Hat huet dat deelweis op sengem Smartphone, weess den ale Smartphone dee mir doheem haten, wat huet dierfen da benotzen, hat huet dat op deem klengen Ecran gemaach anstatt op der Tëlee. Ech hun dat net verstanen, well ech sin Generation TV, weess ech hun meng Kandheet samsdes mëttes, wann schéint Wieder war, virun der Tëlee verbruet, fir do déi Sendungen ze kucken, déi s de nëmmen da konns kucken. An wat fir mech den Ecran méi grouss gin as an d'Soundanlag méi schéi gin as, weess de, méi performant gin as, wat ech dat méi gäil fonnt hun. An, an ech kucken him no an hatt kuckt dat op engem klengen Ecran. Ech hunn net verstan, firwat, well ech hu gemierkt, dass meng Prioritéiten, meng Preferenze leien op, op anere Featurë vun deem Medium, bis mer opgefall ass, Wann s de dat um Smartphone hues, kanns du deen nächste Video selwer schnell auswiele mat denge Fanger. Wann s de dat op der Tëlee wëlls man, brauchs de eng Fernbedienung, déi s de als Dräi-, Véierjäregen net weess, wéi een se bedéngt, ne? Well dat eng gewësse Mediekompetenz, also, jo, Ëmgang mat, jo, ma dach. net nëmmen 3 a 4 Jore scho kënne verschidden Mann vu bedeit eng gewëssen technesch äh, Motor also ja. Manipulatiounskompetenz dis du net unbedingt hues. Ja. A wo awer den anere Medium erlaubt der selbstbestëmmt ze konsumieren, eng gewësse Souveränitéit auszuüben. Ja. An dann ass deen, deen anere Feature, dee mir dann als Erwuessene wichteg war, ass deen irrelevant. Deen, dee fält, also deen ass net méi esou, net méi esou wichteg. Haaptsaach, ech ka selwer decidéieren, wat wéini geschitt. Dat ass interessant. Elo verstinn ech emol, firwat wat esou vill eigentlech och um Handy consomméiert gétt, well ech kéint, ech kéint mir ni virstellen, E Video, deen och wann e just 10 Minutten dauert, deen awer, ech soe mol, e Wëssenschaftsvideo ass, kéint ech ni um Handy kucken. Ech maachen dat awer entretemps. Ah jo. Jo. Jo, ech, ech kéint, ech kéint mer dat net virstellen, wierklech. Jo. Ech, ech mengen, ech, bon, ech sinn och, ech sinn och Generatioun Computer a Laptop gewiescht. Jo, jo, jo. Ähm, Fernseh war bei mär schonn net méi esou, also säitdeem ech e Computer hunn, war ech net méi um Fernseh quasi, esou ze soen. Ah, okay, lo mo- also mir lo ganz viel iwwer Konsuméiere geschwat ni enke mir hat dem Wëssen iwwer Kreatioun geschwat ähm, ech gëtt awer nach eng aner Kompetenz mengeneg déi déi och herno beim aneren Thema nach méi wichteg ass an zwar déi Kompetenz vu Problemsolving wie se dat nennen. wann ech Literatur kucke bëssen äh, an meng Source kucken, déi ich bësse so dazu gelees hunn, ass natürlich Problem Solving och eng vun den Basis basisch Kompetenzen, déi déi mis an d'Medienkompetenz äh, drafalen. Ah, ich hätt Tendenz, dass geet iwwer d'Medienkompetenz raus. Ne? Das, okay. das fir mech wirklich eng transversal Kompetenz, déi de, déi de haut eigentlech vermehrt ëmmer méi brauchst. Ne? Ähm, well Wéi soll ech soen, well, well mer an enger Welt liewen, déi komplizéiert a komplex ass a sech verännerend ass, wou s de net onbedéngt, wéi soll ech soen, du ka, ech mengen, du kanns haut kengem Jonke méi verklickeren, ech zielen dir elo, wat fir eng Léisungen et vu mënschleche Problemer gëtt, an da léiers de déi alleguerten. A wann s de déi beherrschs a wann s de déi kenns a wann s du der déi an däi Gehir brenns, da kanns de an Zukunft all d'Problemer léisen, well et sinn da keng Problemer méi. Et gëtt keng nei Problemer méi. Ech menge dat gleeft haut kee méi der. Jo, ech soe lo Beispill Corona, Pandemie-Bewältegung. Mir, mir wëssen dach awer nach ëmmer net, wéi een dat genau mécht, ne? Also musse mer, musse mer esou Problemer léisen, well et si Problemer, et sinn authentesch Problemer. per konter ja sech so wat ass wat ass der an der dritter zeil vum vum goethe sengem faust äh, dat dat ass ge problem mit den ass geléist ne ja. also, äh, also insofern meng ich dass das problem lösen dat ass eng generell transversal kompetenz die du an all beruf oder an all spart vum liewen äh, brauchs well et ëmmer erëm nei Problemer gëtt, fir déi mer nach keng Léisungen erfonnt hunn. Wat, wat sinn da sou Viraussetzungen vläicht, déi ee muss hu fir Proble-, also dat ass elo salopp gesot, fir Problemer ze léisen? Wat ge-, gëtt et do an der Fuerschung oder, oder? Ja, sou spontan géif ech soen, dat, dat, dat déi éischt Viraussetzung ass, dass ee mol bereet ass, de Problem iwwerhaupt ze léisen an net virdrunner kapituléiert, ne, dass een, dass een sech emol traut, A wat ech nämlech méi weess iwwer d'Welt, wéi d'Welt funktionéiert a sengen diversesten Aspekter, wat et mer méi einfach fält fir Léisungen ze fannen. Natierlech ass heiansdo e gewëssent Wëssen onvirdeelhaft, well et well et da Scheme gëtt oder Erugehensweise gëtt un u gewëssen Phänomener, déi maachen, dass de net gesäis, wat et soss nach gëtt. Also ganz banalt Beispill, kënnt dann e bëssen aus der Didaktik, wann s du Kanner virun e Problem setz oder virun en Objet setz, wou wou ee ka manipuléieren, du weis hinnen, wéi een deen Objet benotze kann, ne, eng een Aspekt. Oder aner Situatioun, setz d'Kanner virdrun a sot, Maach emol, probéier emol aus. Ja, déi, deenen s du weis, wéi een deen ee Problem léist, déi sinn natierlech herno méi schnell, déi hu méi schnell raus, wéi een deen ee Problem do léist, deen s de hinne gewisen hues. Mä déi kommen net op d'Iddi, dass et och nach aner Problemer an deem Objet gëtt oder aner Léisunge gëtt, aner, aner Saachen, déi ee ka maachen. An déi aner, déi si vläit méi lues an dem spezifesche Problem, deen s de elo gekuckt hues mat deenen aneren, mä déi hunn awer vläit nach aner Saachen entdeckt par rapport zu deem, wat een do maache kann. also das das auch die gewissen didaktisch oppenheet für für die kannner zu erlauben selber problem ja. zu entdecken ne? ja also ja eben wie wie hört an der an der an der komp an der pädagogik immer geheescht äh, kann da mal bisse mache lossen äh, am platz hin alles vier zu knallen also ich mein, lo, wie gesagt bei hun immer nichts recht ich mein, du spielt kreativität auch eng eng groß roll an der an der problem solving das heißt, wann dem Duerch Kreativitéit kréie mer jo, awer also wa mer Medie produzéieren, dann kréie mer och Skills dobäi. Also so, wann ech ufänke lo wéi hei e Podcast ze maachen, léieren ech wéi Autoproduktioun funktioniert. Ech weess wéi ee schneit, ech weess wat äh, wat e Filter ass, wat e Kompressor ass, esou weider esou fort. An dat hëlleft mer awer vläicht dann och iergendwann eng aner Kéier, e bestëmmte Problem ze léisen, well ech déi Skills hunn, an hätt ech déi Kreativitéit net gehat, fir eppes ze produzéieren, kéint ech herno mäi Problem iwwerhaapt net léisen. Dat hänkt alles zesummen, dat ass, dat ass, dat ass interessant, also. Jo, an, an, an ech mengen och, dass. Medienkompetenz Doppelpunkt Kreatioun hänkt och erëm mat Medienkompetenz Doppelpunkt Liese konsuméieren zesummen, well ab deem Moment wou s du selwer an de kreativ produktive Prozess erakënns, mierks de och, wéi gëtt esou eppes produzéiert, also a wéi funktionéiert dat a wat stécht dohannert, och vu. Also ech mengen mir zwee wäerten och elo net an zwee Deeg e weess Star Wars hei nobauen an där Filmqualitéit déi déi e Lucas Studio fäerdeg bréngt, well dat ass en anere Budget gell. Also an do sinn dann och aner Mëttele vun der Manipulatioun a vun der Wierk. Jo, jo, jo, a wann s de grad vu Mëttele schwätz, well op dat Thema wollt ech och nach ze schwätze kommen, an zwar fir mediekompetent ze ginn, muss een Accès hunn zu de Medien. Dat klingt lo ganz einfach mir dat an der an as jo e Problem de man flecht haut an dëser Zäit fleich méi hunn wie man mengen. Well wann ech kucke grad och nees Corona-Pandemie op eemol distance learning okay. ech froe mech wierklech wéi verschidde Schüler dat geméit hunn, déi doheem leider aus welche Grënn och ëmmer, ob dat elo finanziell sinn oder Plazgrënn, kee Computer haten, kee Laptop haten, oder kee grouss genuchen Tablet, ja, kee grouss genuchen Tablet an nëmmen hire Smartphone, hiren iPhone, wat weess ech. Dat ass schwierig, gell? Dat ass schwierig. Dat heescht, wa mer schonn déi Basis net schafen an eiser Gesellschaft, den Accès zu Medien, an dat ass eben hautzudags net nëmmen, äh, du kanns der deng Zeitung kafen, du kriss d'Zeitung heemgeliwwert, dat ass leider och oder zum Gléck och no eiser Meenung vum Chaos Computer Club, den Accès zur Informatiounstechnologien, also Computer, Smartphone, Laptop, Tablet. Jo, an och wëssen, wat fir eng Zort Gerät notzen ech fir wat hun Zweck, gell? Also, well. A wat dann och nach dobäi kënnt, den Accès zum Internet. Deen ass zwar haut hei am Land vläicht méi ginn, wéi an anere Länner. Ech war an der Summervakanz an Däitschland. Dat ass net ëmmer evident, he? Jo, dat ass net ëmmer evident. Also, Heiansdo hues du d'Impressioun, du wiers an engem Entwécklungsland. Deutschland Edschland, wéi se an Däitschland soen, bei eisen däitsche Kolleegen. An do stellen mär natierlech eis als Chaos Computer Club och d'Fro, Misst Dir den Accès zum Internet als Mënscherecht deklaréieren? Also ich mein, lo dréine mer erëm e bësse spiraleg am Krees. Et huet mat dem Empowerment ze dinn an och mat dem Accès zur Demokratie an zur Partizipatioun, sozial, kulturell, politesch. Jo, also ech fanne schonn, datt dat Sënn mécht, ne, fir ze soen, esou wéi den Accès zu Waasser liewenswichteg ass, fir ze iwwerliewen, déi Basics, wann s de haut wëlls an enger Gesellschaft, an där mer liewen, partizipéieren, kënns de bal net do do ronderëm dat Recht ze hunn. Mhm. Ob lo jiddwereen dat Recht fir sech beansprucht, ass eng aner Fro. Ja. Ne? Well, Ah, dat ass dat ass dat ass äh, dat ass och vläicht äh, wa mer- dat hu mer jo och an der ganzer Corona-Pandemie mat deene Rechter an hei an do sinn déi lo ageschränkt nëmmen oder si déi wechgeholl ginn an esou. E Recht huet den muss ihn awer net notzen well ech natürlich recht op d'Autobun 130 voll méi ich sinn ehrlich ech notzen net ech fuhren maximal nach 110 meeschten zu gënne 9 schon schmo op d'Aarbecht fuhren äh, du kënns genauso so schnell hun a viel méi entspannt ja, ja genau ja, ja. Äh, an, dat, an dat ass das flecht ja wat leit och wann du baus wann darüber diskutiert iwwer äh, Recht oder dat zum Recht deklaréieren oder gut zum Mënsche recht deklaréieren äh, hunn Leiit manchmal irgendwie so bist so so ah, ich wees net well ze mengen da mis se jider engem dat opzwingen ja dat opzwingen an ja, dat, mein, dat soll jiet engem erméiglechen an ja. An, wéi soll ech soen, déi Basisinfrastruktur vum Internet, déi kanns de jo als Individuum dann net eleng opstellen. Dat, dat ass jo e Kollektiv, deen dat muss maachen. An ech mengen, datt mer, wa mer als Gesellschaft wëllen alle Bierger Zougang ginn zu, zu, zum Medium vun de Medien, dem Internet, souwuel konsuméierend wéi produzéierend, da komme mer net dolaanscht, fir, fir gewësse Mindeststandarden, Ja, also, Ma, an natürlich muss ihn dann am Einzelfall auch gucken okay war das da lo vertretbar ja. von Opwand äh, für das das do ja ja wa, wa, also da du bist vielleicht Meinung auch méi vom Chaos Computer Club als das mehr eigentlich schon seit puer Jore soen, dass eigentlech misst d'Glasfasernetz mhm. public gemacht ginn. Tisch eigentlich misst, misst soll eiser Meinung no de Staat dat huelen an wie d'Strooss ja, vun der Öffentlichkeit ja. Äh, an ja. net vun enger privater Firma äh, déi e Monopol oder zum Deel e Monopoler ja, Pseudomonopol hei äh, am Land huet, déi verantwortlich ass fir d'Glasfaser auszubauen. Äh, An dann iwwer verschidde Stied. Jo, an dann och duerch gewëssen ökonomesch Zwäng gewëssen Décisiounen hëlt oder och net hëlt. An och op eng gewëssen Aart a Weis legitimerweis fir si an hirer Logik, well et si méi deier gëtt, wéi et der abréngt. Wann s de natierlech sees, dat geet, dat ass elo e Bien public, eng Gemeinwohl-Iwwerleeung, well et eng staatlech oder eng gesellschaftlech, eng öffentlech Institutioun ass, déi dat mécht, brauchs de der déi Fro anescht, also stells de der déi Fro anescht. also ja mecht fir mech sënn gell ouni lo de monopolist un ze gräife well ech mein de mecht sei match äh, wie kann me oh, ich wees dat net immer so ganz einfach as ich, ich, ich kenne jo puer leit äh, Äh, stehen auch manchmal gefrot fett fett äh, vierner die geht stroß dreimal of opgerappt an das dreimal okay glasfaser dra gelöt gehen ja dat also anscheinend auch alles net so einfach Mee bon, do als Chaos Computer Club soe mer eigentlech, dat misst een eigentlech an deem Sënn. Jo, wann ee gären hätt, dass, dass all d'Leit kënnen d'selwecht Mindeststandarden hu vun der, vun der Partizipatioun an, an deem Medium, dann, jo, meng ech, dass een net dolanescht gëtt. Ech wëll elo gäre bëssen an dat Thema vun deene Fake News eragoen. An ech mengen, déi, grad duerch d'Fake News an deene leschte Joren ass dat Thema Mediekompetenz nach méi wichteg ginn, fir d'Leit dobäi, fir d'Gesellschaft dobäi, wéi et vläicht virdru war. Ech mengen, du hues, du has, du has am Kloertext eng Kéier geschwat zu, zu deem Thema och e bëssen, Wat, wat maachen d'Fake News, also oder bis ëmgedréit, wat, wat, wat, wéi géif eis Mediekompetenz an deem Sënn hëllefe bei Fake News ze bekämpfen, soen ech emol elo krass gesot, oder hëlleft d'Mediekompetenz, géif eis Mediekompetenz do iwwerhaapt hëllefen dat ze bekämpfen, oder ginn et do nach aner Saachen, déi, déi, déi muss op aneren Niveauen, déi net nëmme iwwert, iwwert de Schüler oder den, de Leit Mediekompetenz bäibréngen, géifen eis hëllefen déi Fake News ze bekämpfen? Also ech mengen, ee vun de klasseschen Discoursen ass, wann d'Leit méi kompetent sinn an hirem Konsum, da fale se net an d'Fal eran. Et gëtt nämlech och diskutéiert par rapport zu deene, weess de, ABCDen op de Liewensmëttel. Komm mer maachen de Bierger méi kompetent, wat säin Iesskonsum ugeet. Mir hunn déi selwecht Diskussioun beim Konsum vun. Konsum vu Filmer, ne? Dat, et geet drëm, datt den, datt de Bierger kompetent ass an da kann en en éclairéierte Choix maachen. Jo, fëmmen. Fëmmen. Voilà. Gëff dem Bierger d'Informatiounen, maach de Bierger staark, dann, da kann e sech scho selwer wieren. Jo, iergendwou ass dat net falsch, well wann ech onwëssend sinn, dann ass et natierlech méi einfach fir mech an d'Fal ze lackele. Mee, soen ech awer, déi aner Säit, et ass net onbedéngt esou einfach, well d'Kraaftbal, also d'ökonomesch, d'Power imbalance ass awer heiansdo grouss. Ech soe elo, wann s de se kucks, ech si aus engem vun de skandinavesche Länner, ech weess elo net méi wat fir eent, et misst dat nokucken, meng Quellen checken, mee déi hu Werbung fir. Käscht, d'Folgekäschte vun deem Konsum bei Kanner, äh, dat huet sech ökonomesch gerechent. An, an heiansdo soen ech mer, dass de par rapport zu gewëssene Phänomener eigentlech als, wéi soll ech soen, d'Verantwortung op den Individuum an deem seng Kraaft, fir sech ze wieren, dass vläit den Individuum och e bëssen iwwerfuerdere par rapport zu deene mächtege Kräften, déi dann, jo, Budget hu fir Werbung ze maachen, fir, oder fir, fir, fir hir News, hir Info ze plazéieren. An dee regelt dann iwwer d'Kräfte vum Moart, regelt deen dat. Sou einfach ass dat net. Ja, d'liberalt Denken ja. hondru. An, an, an iergendwou ass och d'Verantwortung op d'Individuen ofschiben, ja. anstatt ze soen, mir kënnen dat kollektiv duerch Norme setzen, duerch Regele setzen an der Gesellschaft, wat, wat mer wëllen a wat mer net ja. wëllen, kënnen mer dat regelen. Ja, an do spillt eng Well, weess de, wann ech dann elo, ech hunn Informatiounen. Mhm. An déi kléngen interessant oder déi kléngen esou, wéi wa se wouer wäeren, well se deem entspriechen, wat ech si esou scho gleewen. Wee geet dat dann ëmmer erëm hi kontrolléieren? Weess de, well natierlech, ech kann do och beschreiwen, wéi soll dee virgoen, soll deen dat man, soll deen dat man, soll deen seng Quelle prüfen, mee wee ka sech dat dann zäitlech leeschten an och intellektuell leeschten? Jo, an där Welt, déi mer liewen, déi esou spontan ginn ass, esou schnell ginn ass. an de share button ass schnell geklickt okay also de an schmengen dass dann och die akteuren déi als medium als zwëscheglied zwëschen zwee mënschen oder zwëschen enger quell an enger nächster mhm. quell oder enger weitergi vun der quell die do agieren an die sech so oh, mir halen als du raus hm? mhm. facebook seht jo immer rem ja. mir als firma sie king ke journalismus ja. wie sie ke press ja, ja me bon äh, fir mech hues awer en gewësse Verantwortung an deem wat ze sto ka verbreden an do fir lorem Corona list grüssen hei kann en och epidemiologesch fir äh, Mechanismen eigentlech applizéiere fir ze verstoe wéi verbreden sech gewëssen News oder gewëssen Informatiounen a wat Wat de Predikt, de beschte Prediktor fir op eng Informatioun sech weider verbreet oder net, ass net hire Wahrheitsgehalt, mee hire psychologeschen Attrait. An dat kann, dat kënne verschidden Saache sinn. Dat ka sinn, et huet Sex sells, dat kenne mer jo scho méi laang. Et ka sinn Rumeuren, et kann Verschwörungs-, also Narrative sinn, well Well Mënsche si susceptibel fir Verschwörungsnarrative, well, wéi gesot, Verschwörunge gouf et an der Urgeschicht vun der Mënschheet. Also si mer spontan, also spontan Verschwörungstheoretiker am Sënn vu mir erfannen, respektiv mir si rezeptiv fir esou Verschwörungsmythologien, well mer vermuten ëmmer, dass iergendwou een eppes am Verborgenen mécht. Ja, a wat et méi verbuergen ass, wat et méi plausibel ass, dass et wouer ass. Ja. Dat ass also eng self-fulfilling prophecy. Dat eng self-fulfilling prophecy. An ass dat och an dem Sinn e bësse mënschlech. Ech mengen ja. ähm, op enger Säit kann een sech mëscht een sech Liewe sou méi einfach. Äh, op der enger Säit ass antilech och oh, bësse biologesch giwech so well also, et ginn verschidde Studien dozou, äh, ich kennt awer net zitieren äh, die eben davon ausgehen dass das also die probéiert tun an dat och anscheinend fertigbrot hun zu moossen dass am gehir Eschnaps gött dat ufängt dat dat dat zu zoustände dass dat dass man net gern hunn dass man apps net wëssen dass man eng eng onsich also nees die unsicherheet an du si jo soweit gang dass du gesund dass es vielleicht sogar e bereich gëtt den du für verantwortlich hast für die religiöse glaven op der lo an an dat spielt jo dann och mat eng roll dass dass da sinn De Mënsch huet et net gär, wann en sech eppes net erkläre kann. An dem Gehir geet et gutt, wann en sech erklären kann, an egal wéi s de sees, ob et wouer ass oder net. An wat ech nach wollt dozou soen, well s wars de eeben mat där Zäit an kann ech déi Informatioun iwwerpréifen, wa mer do nees eng Kéier op d'Wëssenschaft zrëckginn, Et ass natierlech och net jidderee fäeg, wéi s de sees, déi Studien ze liesen, déi ze verstoen, well déi natierlech och nees, do komme mer jo och nees an déi sproochlech Skills, well se eng Sprooch benotzen, déi mer net verstinn. Déi Sprooch, déi se benotzen, huet natierlech hire Sënn, well dat oft d'Wierder genau definéiert sinn, wat domadder gemengt ass. An dat ass vläicht dobaussen an der Gesellschaft jo net. ëmmer de Fall, dass all. Net ëmmer de Fall. Grad wann et ëm humanwëssenschaftlech Saache geet, hues de oft en alldagssprouchlech Definitioun, déi eng aner ass wéi déi technesch. Also, jo, an da féiert dat och zu esou Confusioun. Mee du hues et och an der Physik. Well esou wéi d'Physik Kraaft definéiert, ass net onbedéngt wéi mir se am Alldag erliewen, ne? Also. An dann, jo, dann d'Fake News spillen eben doranner einfach, also, op wat wëll ech iwwerhaapt eraus? Ass, ass d'Fro, Ah, vielleicht müssen wir enke darüber diskutieren äh, wann man über Fake News diskutieren wo ab wei, oder wat aus eng Meinung a wat ass keng Meinung also Schwees, das lo schwéier gesot me ja, well, also ich meine nämlich net dass et ah, du an Amerika an de Schoule gëtt dat hunn ich geliers gëtt zu den ënnerscheet gëtt so den didaktischen Exerzist dann hörst du so Sätz an dann musst du du hanner schreiben aus dat de Fakt oder eng Meinung mhm. An wann verschidde Saache sinn eng Meenung, mee dohannert, also a verschidde Meenunge si faktebaséiert an et ass trotzdem eng Meenung, jo. An aner Saache si Meenungen, mee dohannen, also dat, wat, op dat sech déi Meenung bezitt, ass eeben net faktebaséiert, jo. Also fir mech ass et net entweder Fakt oder Meenung, mee. dass dass dass dass méi d'Fro ass et Fakte baséiert oder net oder ass et eng Meenung ass et ass et eng Ausso iwwer déi man net wëssen ob se wouer ass oder net oder ob se schéin ass oder net ja. An d'Fro déi sech mer elo stellt, wéi wäit geet déi Responsabilitéit vun vun de Plaze Well de Problem den, den, liewe jo dovunner ja. Si liewe jo dovunner, datt aner Leit Contenu kreéieren a Contenu deele mm. ja, an, an si hir Werbung dotëschen kënnen schalten u sech. Mm. Dat heescht si hunn en ökonomeschen Interessi och un Saachen, déi schnell zirkuléieren an déi eng grouss Reichweite hunn. Mm. Okay. An dat Tisch dues hei och e Mechanismus e Maartmechanismus deen ökonomesche Succès net koppelt net korreléiert un Wahrhaftegkeet oder un Guttheet am moralesche Sënn ne also dat engt am am wahre Sënn ass et wouer an deen aneren ass et donner gutt fir eis. Oder u Schéinheet, ass et ästhetesch? Mee et koppelt et einfach un, wéi schnell verbreet sech dat? A wéi vill Reach huet dat? An. Ech mengen, ech mengen, du verstees, firwat ech dat froen, well. Ja, ja. D'Saach ass eben déi. Also ech fannen et och ganz, ganz schwiereg ze tranchéieren zwëschent absolutter Meenungsfräiheet an. Heescht net onbedingt d'Recht op meng Meenung an op alle Kanäl kënne placéieren. Ja, ech mengen net, datt e Kanal kann kann decidéieren, okay, déi Ressourcen, déi ech zur Verfügung stellen, déi limitéieren ech op mengem Gusto, deene Saachen, déi déi mir passen. Also. Ja. Well sech so dass net well ech e Lieserbréif un Zeitung XY schreiwen, dass sie e mussen drécken. Ja. Das, do gëtt et keng Obligatioun. Ja, ja, das, dat, dat schränkt meng Meinungsfräiheet net an. Ja, et schränkt men Reach schränkt et an. Ja. Well hm, ech publizéieren et jo gär an der Zeitung XY, well ech weess, mhm. déi gëtt vun enger Millioun Leit gelies an mhm. ja, me Ja, das die Gratwanderung och schwierig mengen ech. Die, die, wéini Wéini ass et Zensur, wéini ass et äh, Hausrecht soch mol ausüben? Ja, das, das, das bëssen dat. An, an op der aner Säit sech so ass jo och d'Fro ass et den Eenzelnen, deen seng Meenung mhm. pu publik mëscht äh, an déi dann awer net méi oder net méi oder manner verbreet gëtt oder kann man so dat en eenzeln Delit. Mhm. Fënns de dat da lo richteg, wann s de weess, dass et gelunn ass? Ech soe lo, däi Noper, hm, deen huet dat an dat an dat Kriminelles gemaach, an du weess, dass dat gelunn ass. Fënns de dann elo et legitim, fir et deem nächsten Noper oder an déi Richtung Noper weiderzeverzielen, just well ech d'Recht hunn, dat ze, déi Meinung ze hunn? Schwierig, gell? An dann hues de awer, fannen ech, bei deem Phänomen Fake News, wéi mer en elo an der leschter Zäit kannt hunn, hues de awer och politesch-ökonomesch Interessien a Machtspillercher, wou u sech, et ass net deen Eenzelnen, dee mol eng Lige mécht, mä et ass eng ganz Maschinerie, déi probéiert, e politeschen Agenda ze beaflossen. An iergendwou fannen ech et dann awer geféierlech, fir ze soen, Oh, dat muss alles erlaabt sinn. An et muss net nëmmen erlaabt sinn, et muss och nach, muss och nach op den öffentlech-rechtliche Medien diskutéiert ginn. Ech weess et net. Also. Ja. Ich, äh, ich fand wirklich ganz schwer wo en dort grenzt sieht weil ist du grad auch als als humanist atheist mhm. hun man lang gekämpft gegen de gewissen hoheits äh, ja. deutungshoheit von von, von von der kirch ja. von, von religion an der gesellschaft an an natürlich willst du das all d'Meenungen an äh, d'Liberté d'expression, d'Liberté de conscience, äh, Liberté äh, de pensée, Liberté de religion, Liberté de croyance, das ist wichtig. All Einzelne muss dürfen äh, an, an du brauchst auch die, die gesellschaftliche Präsentation von Ideen, für dass die Ideen sich untereinander können, dass die Ideen können streiten an Sex hun, ja. für dass äh, ne, der, die Descendants, die da mehr überlebensfähig sind, äh, weiter überleben. Wenn das nicht geschieht, dann ist doch kein Ideen. Entwécklung ja. oder Entwick äh, ja, Evolution vun, vun, vun Kultur. Mee, Hey, op der einer Seite fand ich dann awer schwierig antiwissenschaftlich Diskursen oder carrément Ligen, Fake ja. News, wo du och gesäis an wann du auch nach gesäis, dass dir den Agenda gëtt vun Beaflossung an nach vun vun ja, ökonomischen Interessen oder politischen Interesse fand schwierig dat net ze denoncéieren als ja. dat wat et ass gell wat ass dat och meng Menungsfreiheit ja das das ich mengen dat dat kennen wir wat viel Leute jo meng mat Menungsfreiheit dass dass se seg Menung derf so oni oni Widerspruch so ja also Menungsfreiheit dass du derst deg Menung so oni dat an Prison ja. Ja, ja. Well, well do komme mer hier ja. oder op de Scheiterhaufen ja. do komme mer jo eich ja. hier an an net äh, das, das kind da muss widersprechen dat hätte ja. de hier um, um, um Plateau äh, um RTL gesot ja. net falls de derfst soen also oh, komme oder schon nach méi plakativ haut huet jo all Äsch recht sech selber ze blaméieren ja. Ja, well en och de Medium oder d'Medien huet, fir seng Meenung net just doheem ze hunn an déi un seng Mauer ze schreiwen oder op der Toilette oder op en Ziedel oder um Comptoir am Bistro. Well dat war nämlech dat den Nodeel haut, Wann s de haut deng deng Topegkeet op Facebook oder op Twitter sees, gi méi Leit et gewuer an den Internet vergësst jo näischt, ne? Et bleift méi laang dir behaftet, wat s de do eng Kéier vun der ginn hues, ne? Dat war fréier dann an deem Sënn méi confortabel, well jo däi Reach war méi kleng. Jo, war méi lokal. A fir elo nees zeréckstrooss op d'Mediekompetenz ze man, also do ass jo och eppes, wat an wat een als mediekompetente Mënsch muss wëssen, dat ass eben, däi Reach vill méi grouss ass an de vläicht muss e bësse méi oppassen, ähm, wat ech so, also net, net wat ech so, mee wéi ech et vläicht soen. Äh, an och wann een, dat huet ee och grad an der ganzer Diskussioun vun, vun äh, oh, bah, ich, ich wollt, wollt Cancel Culture, so Saachen, dass een hautzudags vläicht muss och sech iwwerleeën, mat ween erreechen ech mat mengem Message, deen ech dobaussen erausginn, an wat fir eng Konsequenze kann dat hunn? Ech hunn elo. Dat ass net ëmmer evident. Dat ass net ëmmer evident, dat ass net ëmmer méi einfach. An ech mengen, wa mer iwwer Mediekompetenz schwätzen, muss een dat och am Hannerkapp hunn als Mënsch, datt een dat léiert. Ech mierken awer och, et däerf dech awer och net lähmen, well soss méchs de näischt méi. Soss bleifs de an dengem Eck an du denks just nach mat dir selwer oder an engem ganz ja, enke Krees okay ass also mé muss awer dann och bewusst si wat ass Konsequenz do vun ne ja. also ja ich meng an kompetent kompetent mat Medien ëmgun heescht och an dem Sënn äh, eben natürlich Konsequenzen oder wëssen an och eben äh, wësse wie soch so ähm, net nëmme weniger reche kann, mee, mee wa- wat fir eng Wirkung dat huet. Ja, das ass net ëmmer einfach. Ja. Well heinz du sees de eppes, wous de mengs, du häss e gewësse Message drageluet an d'Leit verstinn dech falsch. Ja. Hm, an ergänz Fischer, well well d'Leit verstinn et schonn esou, wéi s d'T vläit wéi d'T vläit wéi s du d'vläit net gemengt hues, mee wéi et awer dran deitbar ass, gell? Well well Ja, well och grad Schrëftsprooch, mee awer och oral Sprooch ass jo ni komplett äh, eendeiteg. Ja. Ja, da ass fällt mir immer die Sätz an, an de- boah, dat ass och vläicht bëssen sech ze einfach mat ech sinn nëmme verantwortlech fir dat wat ech soen, net fir dat was du verstees. Ja, dat ass jo iergendwou wouer, mee- mee trotzdem musst du eben och domadder liewen, dass d'Leit dech net esou verstinn, just wéi s du et gemengt Ja. hues. Also, Ja méi ich mengen äh, do ass natürlich Kommunikatioun béizeg ich mengen den aner muss och wëssen dass dass fleisch dat wat ik person ik seet och anesches ka gemengt sinn ich mein, das ja och problem den de man manchmal hunn ja an heinsst du hust du och medieformater die ja. dann net méi méi zeit erlaube ja. weißt du also ich soll wéi oft heierst du dann um ich soll öffentlich rechtliche radio oder och op eisem privatradio enge sendung vun zwo stonne Dat geschitt net oft gell grad elo wat politesch Table ronde no geet van dat Format eigench oft furchtbar well et bleift oft keng Zäit fir an d'Déift ze goen. Jo dat ass alles esou am ech soe lo 20 Sekonne Rhythmus, ech iwwerdreiwe lo, MTV Style. Déi hunn dat jo e bëssen och am Fernseh hunn déi dat jo deemools populariséiert déi schnell Schnëtter an esou. Ja also ech menge mënschlech denken dat brauch Zäit wann net wëll wann net wëll an d'Déift goe wann net wëll Saachen ergrünnde wann net fir oberflächlech bleiwen da kann doch mat Emotioune spillen so zack zack zack gell. Ech fannen déi 20 Sekonnen dat ass dat ass ass interessant well genau dat krut ech vu vu Leit gesot déi scho bësse méi laang mat der Press geschafft hunn déi hu mir gesot well ech jo och Press maache fir de Club e bëssen du musst leider 20 Sekonne Sätz soen well soss schneide se der Mee dat Witz, dat huet sech awer entwéckelt. Ja. Kuck mol, also déi, déi, déi Fernsehsendungen, Serien, déi ech an menger Kandheet gekuckt hu wéi Bonanza, ich weess net, ob s du dat nach kenns. Mhm. Maja, so Western. Ja. Äh, wann ech dat haut op YouTube kucken, fand ich dat furchtbar. Mhm. Vun der Trägheet hier. Ja. Well den, de Virspann vun all Serie, ja. war mat selwecht. Ja. Den dauert gefillten zwou Stonnen ja. en ass 5 Minuten ja. dat ass mar schon zevill ja, ja. ja well well ich haut dann noch wann ich Netflix kucke kann ich de Recap an den äh, ja. wie nennen den dat Intro die kann ich übersprangen ja, well ja well well ech am mengem Konsum jo keng Zäit méi wëll fëlle. Fréier meng schët jo de lineäre Fernseh, wou et just dee Kanal gouf, ja. Den et Zäit gefëllt, ja. fir dat se mol de Leit konnt eppes bidden, ouni datt et eng onbedingt e Surplus vu Käschten hat. An äh, ja, äh, insofern huet sech dem ja, déi Medie Konsumsgewunnechten hunn sech och geännert. Ech, ech fand dat ganz interessant, déi, déi, déi Zäit, wéi du erwähns, äh, dass eben fréier d'Serie so méi la- träg waren. Déi genau Entwécklung oder eng ähnlech Entwécklung hu mer bei YouTube gesinn, mat hirem Algorithmus. Eng Zäitchen war d'Zäit net esou wichteg bei, beim YouTube-Algorithmus. Dann op eemol ass d'Zäit wichteg ginn an, an all YouTuber sinn drop geschwommen, déi hunn just nach 3, 4, 5 Minutte Video gemat. Elo si mer mëttlerweil nees bei YouTube-Videoen, déi 20, 25, 30 Minutten daueren. Dat heescht, déi, déi, déi, deen Zäitaspect, deen, deen, deen ännert sech natierlech och ëmmer nees an der, an der, am Medienkonsum oder an der, an der Medienproduktioun. Lo wollt ech nach op eppes anescht schwätzen ze kommen, well dat vläicht och eppes ass, wat d'Leit oder wat dobaussen oft verwisselt gëtt, an zwar Coding. An zwar, wéi vill spillt Coding an der Medienkompetenz eng Roll? Also, bon, wou mer scho sécher sinn, ass dee Problem-Solving-Aspect. Dee spillt do mat, jo. Dee spillt do mat. Mee Mee déi Kompetenz geet jo, wéi mer scho festgestallt hunn, méi wäit wéi nëmme Coding. Ah, also ech mengen, dass Coding am Sënn vu programméiere kënnen, awer och denke kënnen, wéi e potenziellen zukünftege Programmeur oder Computer Scientist, also och déi Denkaart a Weis entwéckelen, fir Problemer op eng gewëssen Aart a Weis ze léisen, an zwar esou, datt ech enger dommer Maschinn ka bäibréngen, wéi se de Problem léist, op eng an esou, datt se dee Problem ëmmer erëm léise kann, wann d'Ufanksconditiounen d'selwecht sinn, datt se ëmmer erëm zu enger fiabler Léisung kënnt, datt ech en Algorithmus hunn, deen resilient ass, deen net emol esou einfach net funktionéiert. dat denken ech ass ass eng Produktiounsmediekompetenz oder en Deel vun der äh, Mediekompetenz kreativ kënne sinn, produktiv kënne sinn, äh, well ech do mat der gewësse medial Contenue ka produzéieren. Mhm. Ja. An natierlech duerch de Fait, datt ech weess, wéi gi esou Algorithme, Programmer geschriwwen, hunn ech natierlech och am Konsum vun esou Applikatiounen e bessert Verständnis vu wat ass méiglech, wat ass net méiglech. Jo, datt Computeren eigentlech just dat maachen, wat mer se ustellen an net en eege Liewen hunn, ne? Jo, nach, nach, nach, nach. A wann dat da bis kënnt, firwat dass dat méiglech ass a firwat dass dat, a wat wat d'Limitten dovunner sinn. Also insofern gesinn ech gesinn ech de Coding oder de Computational Thinking schonn als als eng Ënnerkompetenz vun der Mediekompetenz, well dass déi Medien, déi mer halt benotzen, kënnen och jo ech nennen dat Lösungen, weess de, déi déi Sachproblemer léisen, dass déi all Mathematiker ginn. Mee mir hätte gär, dass se alleguerten e Grondverständnis hu vun de Basiskonzepter, vun den Denkweisen aus der Mathé. Mir hätten och gär, dass se alleguerte liesen a schreiwe kënnen, och wa se net alleguerte Journalist oder Schrëftsteller ginn. Mee Ja, wann s de net verstees, wéi déi Computerprogrammer agéieren, funktionéieren, op d'mannst vum Grondprinzip hier, da bass de ausgeliwwert, ne? Dann, dann hues, bass de net empowered. An domadder mengen ech effektiv net, dass alleguerten d'Grondschoulkanner herno Programmeure ginn. Also, an, an, an trotzdem mengen ech, dass et am Sënn vu Kulturtechnik wichteg ass, dass se et alleguerten, jo, d'Basics an der Grondausbildung mat op de Wee kréien. Fir, jo, an, an awer natierlech och en vue vun herno computational thinking, algorithmesch Denken a Uwenden an hire Beräicher. Well esou algorithmescht informatescht Denke brauchs de jo net just an der Informatik. Dat brauchs de an der Biologie, dat brauchs de an der Epidemiologie, dat brauchs de an der Klimatologie, an der Psychologie hues de, also an der psychologescher Fuerschung hues de eng Rei eng Rei Saachen, eng Rei Revolutiounen, déi u sech geschitt sinn doduerjer, datt mer ugefaangen hunn, mental-kognitiv Intelligenzprozesser probéieren um Computer ze simuléieren. A jo, wann s de net wëlls ofhängeg si vun engem Programmeur, deen der dat mécht, da muss de dat och selwer kënnen. so wie so wie en, Dro en, en, en guten Deel vun der Statistik ja. Ja, vu de statistische Kom äh, äh, Konzepter a Verfahren sinn an der Psychologie entwickelt ginn, net an der Mathe. Ah, ja. Well en net do gebraucht huet. Ja. Ja an ich meng Psycholog méi ich meng och Studie psychologisch Studie sinn jo net so einfach ze reproduzéieren so mol wie wie eng eng eng eng eng physisch äh, Studie yeah. aus der Physik yeah. ich mein, an der Physik kannst du dein du eng, du beschreibst enke den opbauen da kann jiin genau Physik, Physik huet de vierdeel sie hun irgend wann enke fir 200 Joer decidéiert e komplexen Obje as e Punkt ja. Ja, an der, an der Psychologie huet irgendwie keen eis dat ofkehrt. Ja. ja. Weil wir wissen, dass ein Objet méi komplex ass a méi ja. multifacettesch ass. Ja. Ja. Lëtzebuerg huet en neue Cours agefouert, den Digital Science äh, äh, sech nennt, de lo, wann ech richtig verstanden an de Lycéen am Moment äh, äh, lo ab diesem Joer also ab äh, ja, ab, ab seit puer Deeg soll, soll ugefangen hun stattzefannen soll ja. ugefangen hun äh, stattgefunden äh, hues dech du mal bësse befasst oder äh, also, äh, net wirklich ja. schon schon e bësse matkrit ja. wie déi Leiit die die dort virrebecht gemacht hu fir fir dat ze äh, auszuschaffen dat kënnt duerchaus aus der digital for education Strategie vun ja, sech d'Fro stelle vun, jo, Geräter zur Verfügung stellen, dat ass deen een Aspekt, dann awer och driwwer nodenken, wéi kënne mer Lehren und Lernen mer verbesseren oder veränneren, ja, den Zougang zum Wëssen anescht maachen, duerch d'Fait, dass mer digital Medien am schoulesche Kontext asetzen an och vläit aner Zilsetzungen, wat sinn och nei, jo, twenty first century skills, ne, kreatiivt Denken, kritescht Denken, Kollaboratioun, Kommunikatioun, Coding, ne, zu Lëtzebuerg schwätze mer da vu 5 K'en oder 15 an, jo, an dann ass eben och d'Fro, Déi Digitaliséierung als als Kulturtechnik, wat mécht déi mat eis als Mënschen, als Gesellschaft, als Ekonomie, awer och als Kultur? An dorauser ass dann iergendwann, jo, déi Décisioun, soen ech emol, emergéiert, fir ze soen, okay, da ka mer probéiere elo e neit Fach, wou déi Saachen thematiséiert ginn. Mee dann huet et awer wéinstens eng Zäit an eng Plaz an och eng Responsabilitéit vun enger Persoun, en Enseignant, e Proff, deen dofir zoustänneg ass, dat ze man. An ech mengen, dass d'Firma an der Fuerschung, et brauch een Zäit. An ech mengen, dee Cours ass elo mol agefouert ginn. Elo dauert dat e bëssen. Dat muss een och kucken. Dat muss een elo kucken. An ech mengen, do ass jo och vläicht deng Fuerschung, déi do hanndrun ass. Jo, mee dass dat iwwerhaapt emol consideréiert gëtt, dass een esou Saache mécht, ass natierlech spannend iergendwou. Op där aner Säit ass et awer net evident, well ech soe elo mol, ech kennen nach genuch aner Contenuen oder aner Kompetenzfelder, déi och hire berechtegten Usproch hunn op eng Plaz am Curriculum. Jo, an, an do ass natierlech elo d'Fro. An d'Kanner kënnen awer net 50 Stonnen d'Woch an d'Schoul kommen, gell. Also iergendwann muss de och d'Fro stellen, wat, wat, also wann s de eppes bäifügs, muss de och d'Fro stellen, wat hues de mer ewech? An dat ass en haarde Kampf, well jiddweree fënnt säi Fach extrem wichteg. Jo, dat souwisou. Also. An do stelle ich mal vor wat wat kann den Otto normal Bierger den Eis nolauschten oder wa mé so ech will du Apps machen dat als Medienkompetenz an der Gesellschaft verbessert gëtt Gëtt et do Mlechkeeten ähm, oder oder wie gesäis dat oder ass dat wirklich? Dat lo eng Anekdot ja. Ass e bëssen aus der Hëft geschoss mé. Google et mol mat denge Kanner an da kucks de wéi se virginn. Keng Ahnung, so du wëlls iergendepes erausfannen iwwert, ech weess net, iwwert den, iwwert de Rochen oder keng Ahnung oder iwwert den Urknall an da googles de mol mat de Kanner zesummen, sëtz dech niewendrun an kucks wéi se dat man an. Well hien huet gemengt, den éischte Link am Moteur de recherche, deen net Google war, dat wär déi richteg Adress. Dat wier et jo schonn. Well hie wollt och schnell eng Äntwert. Hie wollt net laang sichen. Hie wollt net siwe Quelle matenee kontrovers diskutéieren a vergläichen a kritesch hannerfroen. Hie wollt eng Äntwert op seng Fro, well et war eng schoulesch Aufgab. An mir hat non a Pech lo fir d'Anekdot fäerdeg ze man. Déi éischt Säit war vun der ESA mhm. ass um den Urknall geng ah, ja. an déi éischt Säit war vun der ESA äh, Urknall fir Kinder an war inhaltlech gut an war gut pädagogisch opbereet. Ja. Insofern hat no nach recht ja. leider so ja. Schlummel, ne Well, äh, heinz so geht dat net op, dass ja. du wëlls beweisen a ah, den echte Link as se dawer net. Ja. Dee war awer gut. Dass dat klassescht Sprachwuert, wann et net op der éischter Säit vu Google steet, dann existéiert et net. Sou an deem Stil. Also ech mengen, jo, dat ass an do. Mee soss, also ech ginn der Recht, natierlech ass Erzéiung a Bildung net just e Privileeg vun der Schoul. An natierlech sollten Elteren, Frënn, Grousselteren, Monnien, Tattaen, dat ganzt Duerf oder dat ganz Gesellschaft soll contribuéieren zur Bildung vun deenen nächste Generatiounen. Mee Wann net d'Schoul et als de gesellschaftlech legitiméiert a finanzéiert Institutioun et mécht, wéi wéi kréie mer et dann hin, datt all Kand an de Genoss kënnt vun op d'mannst de de de Basics, also dem dem dem Sockel, dem weess dem Fundament? Well jo, du kanns natierlech soen, wéi soll ech soen, liesen a schreiwen, ne? Dat diskutéiert haut kee méi. Mee liesen a schreiwen, dat ass jo och eng an der Verantwortung vun den Elteren. Dat war et jo och emol. Mee an deeër Zäit wëlle mer, an déi Zäit wëlle mer awer iergendwéi och gesellschaftlech net méi zréck. Well wéi vill Prozent vun de Kanner hunn da liesen a schreiwen deemools geléiert? Vläit een bis fënnef. Also, ja, ouni elo Quellen ze zitieren, mee dat ass esou mäi Gefill, dass dat awer och net terribel vill war, well de Gros vun den Elteren haten aner Suergen. Also ech weess, datt wéi déi éischt ëffentlech Schoulen op der Ostküst vun Amerika gegrënnt ginn, hu missen déi, ah ech soe lo, Mäzene vun deenen Institutiounen, déi hunn den Elteren dat misse schmackhaft maachen duerch de Fait, datt et an der Schoul e Kuelenheizung gouf, wou d'Kanner waarm waren an et gouf eppes z'iessen. Soss hätten d'Elteren hir Kanner net dohi gelooss, well se hätte se léiwer an d'Minnen oder op d'Feld geschéckt, fir liesen a schreiwen ze léieren. Dat brauch dach kee Mënsch! ich meng du och die Familien déi sech et leeschte konnten ja. hunn et vläicht gemeet. Genau a mir gesinn et Jolo och äh, mat mat mat dem Lockdown ne. Äh, wéivill vun deene Kanner, déi dat net vun doheem aus äh, entwéckelt hunn, ja waren dann awer och net mediekompetent an noch net Medien ekipéiert genug fir kënne matzehalen, ja. fir ze partizipéieren. Ech mein, dass Mediekompetenz haut och en Deel oder en Element ass vun gesellschaftlecher Participatioun. Ja. Ja, aber den Empowerment, vun deem mer virdru geschwat hunn. An ech gesi keen aneren Acteur wéi d'Schoul, fir do eng Form vun Tentative vu sozialer Gerechtegkeet oder Chancengläichheet oder iwwerhaapt emol d'Chance ginn, en Zougang dozou ze kréien. Jo, an ech menge fir d'Leit dobaussen, déi dat selwer wëllen e bësse maachen, ass de Begrëff vun Awareness Ech menge ganz wichtig sech einfach mo bewosst sinn, sech selwer ëmmer äh, seng eegen Informatiounen, déi ee sicht a fënnt, ze ënnerfroen. A wann ee sech selwer dat bewosst ass, déi Awareness huet, da kann een och réischt weider ginn mhm. un déi nächst Generatioun oder Kollegen, Famill etc. P. Beispiel selwecht heem Meng Mamm krut och iergendwann enke sou e Link vun enger, vun enger Frëndin geschéckt, kuck der dat mol un, hei an do. An ech hu mer dat ugekuckt an ech, ech hunn, ech hunn de Kapp zesummegerëselt. Dat war dann och esou, jo, da, iwwerall ass den, déi hidden Déngen do hannendrun, déi Muecht, déi, déi. De pädophile Réseau vu Kannerfriesser. Jo, jo, jo, esou an déi Richtung ass et gaangen. An, jo, et sinn alles Schlaangen. Jo. Dunn hunn ech mengen, menger Mamm och deemools e bësse gesot, hei. Kuck pass bessen bessen op vläicht iwwerlee der mo kann dat iwwer stëmmen an esou. Ja me de Problem ass souguer wann der iwwerleets kann dat stëmme kënns jo vläit nach zur Konklusioun ech menge jo well et a mäi Weltbild passt. Wéi deen een Youtuber dat hunn ech och dann ech mengen dat war och an an dem Kloertext wou den deen aus dem Musée gesot hat déi oder has du et souguer gesot de Youtuber dee ginn deen eraus festgestallt huet dat ass lo flaach well hien den eegene Prozess duerchgaang ass vun der Erkenntnisschäfung, säin eegenen, deen zwar zu enger falscher Konklusioun komm, mee fir hien hat dat Bedeitung, well hien hat jo d'Gefill, hien hätt et erausfonnt, wou en et an der Schoul, deemools wou en et vermëttelt krut, déi richteg Konklusioun, oder déi, déi mer eis eens sinn, datt déi richteg ass, déi huet en net erlieft als säint. Ja, dat ass finalement dann awer och e wichtege pädagogesch-didaktesche Prinzip, Den Eenzelne muss et zu engem Deel vu sech maachen, fir dass et säint ass, tout en sachant, dass esou bal wéi en d'Gefill huet, dat ass mäint, gëtt en et och net méi esou séier op. Dat ass och, wann en dann eppes. Dat mierke mer jo och duerch déi Verschwörungsmythen, déi Leit, déi si esou iwwerzeegt vun hirer Meenung, vun hire Fak-, vun hire Fakten elo, a Gänsefischer, An, mee dat ass och eng Saach vun Appartenance, dat ass net just eng Saach vun, ech si vun deene Meenungen iwwerzeegt, mee et vermëttelt mir och e Gefill, ech gehéieren zu enger Grupp vu Leit. Also wat, dat, dat, dat, meng ech, ass e bëssen änlech bei, beim Phänomen Relioun. Et geet net just ëm den Eenzele vis-à-vis vun deem, wat do d'Iddië sinn, déi en och nach vläit, wann e selwer driwwer nodenkt, seet, ah, ech si mer awer net esou sécher. Mee Et, ech gehéieren awer zu engem Grupp, an dat Opginn zu deem Grupp gehéieren, dat ass net ëmmer esou evident, well zu weem gehéieren ech dann? Well mir Mënsche si jo net just Individuen, mir gehéiere jo awer ëmmer och, also mir definéieren eis jo awer och ëmmer a mer, mer identifizéieren eis och ëmmer mat deem Grupp. Ja, Grupp, Peer Group. Oder Gruppen, zu deene mer gehéieren. Dat, wou et tragesch ass, wann s de als Mënsch just nach eng Appartenance hues. Wanns de net méi flexibel bass an dengen Appartenancen an an denge Rollen déi s de kanns anhuelen, jo dann da gëtt et da gëtt et enk, ne? Da kanns de just nach esou sinn. Also d'Medien spillen dann an deem Sënn och eng ganz grouss Roll zu der Identitéit vun engem Mënsch dobäi. Jo, forcément, well ech soe well well mënschlech Identitéit an Identifikatioun och ëmmer iwwer Kommunikatioun leeft an an iwwert, jo, infizéiert gi vu gewëssen Iddien déi vun anere Mënsche kommen an déi och déi mer gemeinsam hunn. An ech mengen domadder schléisse mer of. Ech soen der villmools Merci, datt s de der Zäit geholl hues oder Zäit haas fir heihinner ze kommen an eise Podcast. Ech menge wat wat eis kloer ginn ass, datt Mediekompetenz e wichtegt Thema ass oder eng wichteg Kompetenz, déi mer musse léieren. An ech mengen duerch eist Gespréich hätte mer elo nach ganz vill aner Ideeë kéinten diskutéieren. Ech menge mir kéinten eng ganz Episod nëmme maachen iwwer iwwer iwwer iwwer. Psychologie vum Mënsch a wat fir sech an alles, wat Yeah. da- da- da- dozou gehéiert. Wie gesagt, ech soen der Merci. Gären. Ech hoffen, et huet der Spaß gemeet. Ja, sécher. An dann fir d'Lohnrecht dobaussen schaffen déi Episode huet och Äsch Spaß gemeet. Mä wäert neis dann irgend van is enker heieren, wo man is eng nei Episode man. Da wësst du bei ass dat ganz spontan an die lächt Episode die mal gemet was jo schon äh, am Februar 2021 rauskommen, dat hech lo schon puer Méint.